i dobrodošli u prvu epizodu uh, Radio Twina izdanja Hall of Fat za, na portalu Holonet Srbija. Uh, ovo će biti naša specijalna emisija koja će se baviti pregradom epizoda serije Mandalorian. Tako da mi se ovde okupljamo kao Fandalorijani i spremni smo da ovaj, sve to prođemo kroz sve epizode i da malo na, na, na početku da se dotaknemo i a, same serije, ovaj, kakav, kako su bile očekivanja i naravno kakve su a, kakve su ona sada i, i prosto utisci i sve ostalo. I ja sam kao u novom imperialnom poredku Filip Đorđević, a, znate, znate me iz podcast Redstone 202 i Svim Councila, a sa mnom je opet kao u novom imperialnom poredku a, od sada pa nadalje Lazar Milić. Lazare, čao. Ćao Fiki, Ćao, holonet, holofet nacio. Tako je. uh, <laughs> nadam se da ćemo imati lepu konverzaciju u ovoj seriji, jako interesantnoj, na, najmanje da kažem sada na, interesantnoj. Da, apsolutno. Ovaj, tako da, da. E, s nama se, ovaj, nama se priključio ovaj put uh, i Marko Višekruna, njega ste upoznali po onom uh, fantastičnom ovaj, diplomskom radu posvećenom Star Wars turizmu. Marko, ćao. Ćao, ćao. E. Ništa, evo ja sam isto došao malo da popričamo, da se družimo i da vidimo šta sve možemo da kažemo o lepoj seriji. E, tako je. A, pa eto, ajde onda da krenemo, ovaj, ekipo, pitanje bi bilo prvo, ovaj, kakve su bilo očekivanja pre same serije? Ajde da krenemo onda od Lazara. Pa, hype je bio na neverovatno visokom nivou. Znači, od prvog prvo od, od najave da je to da je serija da se zove Mandalorian. A znači ja inače meni je omiljeni lik Boba Fett tako da znači tu vam je već sve jasno. Kako smo dobili prvi trailer, znači samo je hype samo je rastao, rastao. Drugi trailer još više. I ovaj hype je bio na neverovatno velikom nivou. Ja sam mislio znači ako zadovolje ovaj hype, to je to. Ja, ja sam ono zadovoljan da kažem. Međutim, serija ne da je zadovoljila, zadovoljila taj hype, nego ga je prevazišla. Ja sam bukvalno, znači prvu epizodu kako sam gledao, meni je bukvalno bila suza u oku svih 38 minuta, bukvalno. Znači, što se mene tiče, ova serija je, ako, ako je neki indikator šta ćemo mi dobiti kasnije u budućnosti, ja sam zadovoljan. Dobro. Marko? Pa, kao i Lazar Veliki sam ljubitelj Mandalorijanaca, tako da čim se video naslov, još kad su bili oni e, samo glasine da će biti neki Kenobi, neki Boba Fett, nešto Mandalorian kao serije, kad je izašao naslov Mandalorian, bio sam oduševljen. Kao što rekao Lazar, traileri su stvarno oduševili, a epizode su samo poboljšali utisak. Tako da ono, veliki sam fan Mandalorijanaca, lepa i zanimljiva tema i nije nešto što se toliko izučavalo u tom novom Star Wars kanonu, tako da će biti zanimljivo sigurno priča, a i dobili smo najave da će ovaj, otići duboko u tu kulturu ovaj, Mandalora, ratničku kulturu, jel? A, tako da, da, prosto e, iza za mene je hype bio na nivou što se tiče, pa mislim da je meni najviše hype donio Lazar, taj dan prvi <laughs> kada je serija trebala da izađe, pošto ja sam radio taj dan, to je bio utorak, ovaj, pošto mi ovo snijamo subota je, znači dan nakon što je izašla druga epizoda, Um, ovaj, ja sam taj dan radio do kasno i onda je bio fazon što je Lazar ovaj, <laughs> mi je delio sve vreme onako u real time-u ovaj, <laughs> utiske kako je, kako je dobre prve epizode i onda onako hype je rastao sve više i više. Ovaj, tako da, da, prosto i pre same ovaj, prve epizode serija je mnogo obećavala, pogotovo zbog tima koji stoji iza nje. A, mislim da su ljudi koji su radili na njoj E, zaista ozbiljni. E, I vidi se da je John Favreau tu uz Dave Filonija bukvalno na domaćem terenu, bez obzira što recimo prvo John Favreau nimao nekih um, da kažem, velikih tura u Star Wars, osim što je davao glas previsli u ovaj Clone Warsu, tako da definitivno da ta ekipa da, ovu temu mnogo ceni i mnogo želi da doprinese njoj, tako da Um, da, prosto, nema, nema se šta reći. Prva epizoda je bila na totalnom nivou. Uh, ne znam, ja sam i dalje pod utiskom IG 11-ice. Uh, Uf, definitivno. <laughs> da, i prosto uh, mislim, da je, mislim da je serija uh, krenula pravim putem i mislim da je streaming platforma i generalno koncept Star Wars serija nije mogo bolje da započne. Uh, Tako da je sada, mislim da je više pitanje da li taj e, da li će taj nivo da se nastavi. Sa Mandalorianom definitivno hoće, e, sad je pitanje ovih narednih materijala koji će dolaziti. Imamo najavljeno Kasijan, imamo najavljenog Obi-Wana, mislim sa Ivanom McGregorom to ne može da omane prosto. Ovaj, čovek Naravno. sam po sebi. Ovaj, tako da, da. E, pa dobro, to će taj... biti o, po, ono misto opportunity ako on ne kaže prva njegova rečenica u toj seriji hello there. Ako ne bude to onda stvarno. <laughs> Apsolutno. Ovaj da. E, pa ajde da se dotaknemo onda e, što se tiče same serije, da ne, a da ne zalazimo u spoilere. Ajde dajte mi neki generalne utiske ove prve dve epizode, ovaj, kako vam se, kako, mislim, postavljam da vam se ultra dopalo, jer to bože svima je manje više. Ovaj, nego možda malo ti momenti koji su se onako koji su privukli pažnju da ne zalazimo mnogo u spoilere. Ajdemo da možda taj vizualni dojam, muzički dojam, kako god. Hoćeš Marko da ti? Da da. Pa, ok, generalno što se tiče vizualnog i muzičkog dojma stvarno je bilo fenomenalno. Ja ne mogu da kažem, uvek sam bio ljubitelj komponovanja muzike za Star Wars, uh, uvek sam bio ljubitelj uh, takvih pesama, e, takvog užitka, čak sam ovim klincima u porodici puštao Star Wars u spavanke da bi legli da spavaju, tako da potpuno, muzika nikad nije bila loša. U Mandalorianu se samo pokazalo da muzika može da bude bolja, iako ne vuče na onaj stari Star Wars vibe, već na noviji, tako da je to sasvim super. A što se tiče vizualnog dojma, moram da priznam, estetski kako su radili seriju, to je isto predivno. E, za, e, iznenadili su mi neki detalji koje nisam očekivao da će se pojavljaju toliko. E, i prosto ono oduševljenje kako sam gledao prvu i drugu epizodu tako se samo povećavalo i pova, povećavalo u meni bukvalno ljudima u kući bilo zabranjeno da uđu u sobu dok ja gledam epizodu da se slučajno nešto ne bi omenu, ometalo mislim tako da stvarno koliko smo čekali na ovako nešto i posle nekih stvari koje je Star Wars izbacio u poslednjih par godina ovo je stvarno onako vaskrsnuće što bi rekli tačno tačno Lazare šta ti kažeš Pa složio bi se ovaj, sa Maretom, bukvalno muzika ima onaj uh, space western vibe, kako bi rekao. Znači, ako ste gledali Dobar loš zao, e pa bukvalno ona, ona tema koju svi znamo. Dobar loš e, mando. Da, dobar loš mando. Dobar loš mando, odlično. A, dobar, dobar. <laughs> odlično. O, ovaj, tako ima taj, uh, taj spin eh, Star Warsa na, na tu temu, na ceo taj vest, western vibe, znači odlično uh, vizuelno izgleda stvarno savršeno i to je Unreal Engine. Znači, to je gaming engine koji je sada odrađen za, za seriju, izgleda baš fenomenalno, izgleda kao film, bukvalno. Uh, znači, šta drugo reći još? Da, jedino, mislim, to nije negativno, ali da kažemo nitpick, uh, imam osjećaj da su epizode malo kratke. Ali, ali, ali, uh, opet nisam imao osjećaj kao da se prebrzo završavaju u, u smislu da, da su rašovane, da su ubrza, da su zbrzane, nego nekako imamo mi dosta priče u tih pola sata, 38 minuta. Tako da ako već ciljaju na taj kvalitet, a ne kvantitet, onda okej. Okay. Pa da, ovaj, lepo da su zapakovane samo. Da, da, da, da, da, da, nije ono, nekako čak i u tim epizodama, koliko god one bile kratke, da su još dodali nešto, možda bi čak bilo previše, onda bi možda razvlačili bez veze, a ovako neko to sve, kao što si rekao, lepo zapakovano. Tako da, odlično, znači ja sam se bukvalno oduševio prva epizoda, ja sam bukvalno imao suzu u oku, znači neverovatno ovaj, iskustvo, na da tako kažem. I eto, sve, sve za sada, ove dve epizode, sve najbolje mogu da kažem samo reći hvale. Tako da, da, pazi Lazar, ono što ti pomenuo, jedino što je možda meni malo zasmetalo kad sam gledao prvu epizodu, jer ja nisam teo da čitam skoro ništa Mandalorijancu dok ne, dok, da, dok ne pogledam epizodu, samo sam pogledao trailere, malo mi je zasmetalo to što su možda previše forsirali taj western vibe, ali se to onako lepo možda su samo hteli da daju taj kao setup za ostatak sezone, za ostatak serije, a možda malo sam ostio kao da je bilo preforsirano u početku, ne znam Pa dobro, neki, uh, opet su... moraju da stave taj neki premisu šta će da bude. Da, mislim oni su i ciljali na to, znaš da to bude baš space western. Tačnije Solo je trebao da bude prvi koji ima taj vibe, ali ja mislim da Mandalorian ga je baš skinuo. Kako da ti kažem. Da. Ja, definitivno, da. Solo ima drugačiji vibe. Nije bio loš, samo ima drugačiji vibe. Da, Nije da, uspio da, da, u da. westernu. Da, da. Ali u suštini za sada je stvarno fenomenalno. Da je sad ne zalazim u spoilere, uh, ali stvarno ima, ima odličnih momenata koje ćemo pričati kasnije, ali da. to ćemo u sledećem segmentu. A, tako je, ovaj, što se tiče trajanja epizoda, to sam baš da napomenem, ona prva epizoda je prošla jako brzo. U smislu, a, dešavalo se svašta, a, bilo je dosta dinamično, a, i prosto nekako brzo prođe onaj moment kada stvari ne smem sad da govorim spoiler, jel? Uh, prosto, prosto, nas dosta mi je brzo prošlo, verovatno zato što mislim da je i hype i ove akcija i sve ostalo. A ova druga mi je prošla jako sporo. Na ovom trenutku sam pogledao kao, pa zar nije već prošlo pola sata, onako stavim da, ovaj, na, na player, miš da vidim koliko je vremena prošlo, tipa imaš 10 minuta. Ove, ali ne zato što mislim da je bila uh, slabija od prve, nego zato što mislim da je ovaj, opet mnogo toga se dešava, prosto čovek nekad ima osjećaj da e, je to sad traje mnogo duže. A, da, da, da. Na kontu, a na kontu toga, mislim, uh, god epizoda, mislim to, uh, odnosno, broj epizoda puta pola sata mi dobijemo dva kvalitetna filma od toga, ako ne i više. Ovaj, po trajanju samo. Ovaj, tako da mislim da je to onako ovaj, vrlo, vrlo može da bude zanimljivo što se tiče ovaj, nastavka. Jer to je ono što je meni uvijek bilo zabavno kad sam čuo da će biti Star Wars serija. A, prosto utisak da će tu stvari biti mini film svaki put. I, da, i da, da, prosto, da, tačno. I prosto mislim da je Mandalorian to ispunio. Da tu stvari jeste jedan mini film svaki put. A kad bi se vratno sve spojilo u jedno, da bi bilo jedan ultra mega giga kvalitetan ovaj, Star Wars sadržaj, jer mi smo do sad navikli da nam Star Wars sadržaj budu, ne animirane serije, uh, filmovi od 2 po sata. Mi sad dobijamo film od, ako se ne varam, uh, 4 sata. Možda malo da, da. i više. Tako da dobijemo duplo duži Star Wars film nego što smo inače dobili, efektivno. Ovaj, što, što me raduje i što mislim da je jedan put koji će uh, Lucasfilmu i Disneyu dati priliku da uh, ne samo kroz Mandalorian, nego kroz ostale, uh, prenese mnogo možda detaljnije Star Wars priče nego što bi inače uradili. U smislu da će moći da prošire, prošire lore i sve ostalo mnogo više nego što bi mogli da je ovo bio recimo dvojpočasovni film. Mandalorian. Uh, verovatno da bi tu neke scene izbacili, da bi to bilo, kraće, bi to bilo kraće, ali mislim da ovako se loru mnogo više doprinosi. Da, svakako, svakako. Um, pa dobro, onda ovaj, ne znam, tu možemo se eventualno možda oteći, ajde, da se dotaknemo možda glume samih ovaj, likova, pošto nismo ih imali mnogo, uh, tako većih ovaj, likova u, u ovih prvih par epizoda. Imali smo ovaj, samog Pedra Pascala kao Mandaloriana, imali smo Nika Noltija kao ovog Agnota i imali smo... Ovaj, Ovoga Hercoga. I Wernera Hercoga, da pa eto, ajde da se dotaknemo recimo njih trojice i njihove glume. Najpre. Ajde Lazare, možeš ti krenuti. <clears throat> Pa, mislim da su svi, svi su odradili ovaj odličan posao, pogotovo Werner Herzog, ja mislim da je on baš <clears throat> onako, nije klasičan imperijalac, ali klasični imperijalci imaju britanski akcenat. On ima onaj svoj nemački akcent, to mi se recimo baš svidelo, mislim taj detalj. Ovaj Pedro Pascal kao Mando, odlično, ono, skino je taj hm, hod i taj ceo vibe, ono Man with No Name ili Mando with No Name. Da. Uh, ovaj, tako da, da, da, gluma je isto ovaj, na, na zadovoljavajućem nivou, čak i više. Ja mislim da će samo biti na, na ovom nivou da neće padati, nadam se. Ovaj, mislim, s obzirom koja ekipa je iza o serije, ja mislim da smo mi da smo mi na, na kvalitetnom jednom putu ovaj, zabave, da kažem. Da. Tako da, da, super je, ovaj, bez eh, nekto, nekog zalaženja opet u spoilere, a ovaj, sve, sve ja mislim da je za sada na mestu, tako da vidjet ćemo još kako će to dalje da se razvija, ali zadovoljan sam da. celokupnom strukturom u suštini slažem se opet s Lazarom za glumu. Stvarno nisam neki ljubitelj da pratim ko su glumci i tačno koja je bila njihova istorija glume, ali kad pogledam ovako glumce, moram da kažem stvarno lepo je određen posao. Imperijalac treba da ima nemački akcent jer su oni klasični s britanskim izgubili rat, ovaj preživao nekako, kako <laughs> se vidi razlika. Ali kako se zove, mislim da generalno gluma nije ošte loše urađena, što više veoma je dobro urađena, ali za prve dve epizode ne možemo mnogo da pričamo. Kad se završi ceo projekat, ta ćemo moći stvarno da ocenimo i nivo glume i kvalitet glume i sve. Da. <laughs> I have spoken. <laughs> I have spoken, oh. da. To je tako... I have said enough. Ali eto vidiš, imali smo dve epizode, uh, znali smo za jedan taj quote iz trailera ovaj drugi je postao već toliko, mislim, poznat. To, to i ako nije neko gledao, verovatno zna za quote. Da, verovatno zna za quote. Prosto, uh, Bukvalno. time, su, time su postavili već ono svoj neki osjećaj, ono tačno znaš kako govori šta će da kaže. Ovaj, Mando je ono čovek od uh, malo reči, ali ozbiljnih dela. Uh, redko kad nešto govori, osim sad opet ne mogu uzmu spoilere da bi završio tu rečenicu, osim kad ga, osim kad, mu ne, kad ga neko dovede u neku nepovoljnu situaciju. Ovaj... E, to bi ovaj- samo hteo da kažem e, da su, to, to sam se plašio da će, da možda da, da podbace tu. A Mando i Boba Fett su dva različita lika i to se vrlo brzo vidi. Da. Znači, je jesu stvar. slični, ali jedan je Boba Fett, jedan je Mando. Tako da ako to neko misli ovaj da su da će biti ono bukvalno kopija Boba Fetta, nije ne morate da se brinete. Da. A to ćemo još u spoilerima. Da, apsolutno. I mislim da se tu jako dobro formira taj moment. Uh, mi znamo da su ovi, uh, momci s Mandalora, tako ću zvati, uh, <laughs> ozbiljni ratnici. I da nekako nisam ulazio u seriju u principu da će on biti neuništiv, ali sam očekivao da će vrlo lako da se snalazi u onome što mu se dešava. Međutim, ispostavilo se da nije baš tako, odnosno da su ga predstavili kao i svakog drugog, neću da kažem osrednjeg, ali u principu ne tako moćnog lika kako smo ga možda da, očekivali. Da, nije Boba Fett, on, on tehnički nije Boba Fett. Da. On je najbolji u Paraseku, ali nije u galaksiji. Da, dobro, naravno. Boba Fett je najbolji ikad. da, da, da, da, da. da. Ovaj, ali to ćemo, to ćemo za, za spoilere. Da, da, da, tako da mislim da je definitivno, ovaj, mislim da je definitivno mi se taj moment isto jako dopao. Prosto, um, prosto što nije odmah postavljen kao neki, bog zna kakav, jak uh, i nezaustavljiv lik, već da prosto se snalazi, um, nekad mu malo ide i sreća na ruku i prosto to je to. Uh, eh, jer sreća je vrlo bitan faktor takve likove. Mislim, kad Ili što bi rekao bi van, there's no such thing as luck. Da, onda Han Solo kaže, ne, ba, nije baš tako. Da. Ovaj, <laughs> tako da, da, prosto, mislim da, mislim da je serija krenula odličnom, odličnim putem, mislim da su likovi koje za sada imamo, um, imamo informacije o njima, opet nemamo. Da, to mi je da. isto super. Znači, možeš da kažeš da je lore postavljen, opet možeš da kažeš da fali. I, I, i svakom epizodom se nekako do, dopunjuje. Svakom epizodu mi dobijemo bar nešto novo. Tako je. Ili o, ne znam, Mandalorcima, ili o ovome, onome, ali uvek dobijamo nešto novo. I čak bih rekao, <laughs> sad opet nije spoileri, ali uh, ne bih rekao da ima i filera. Ajde da kažemo da je druga epizoda, bi mogli neko da je nazove filer, ali čak i ona ima stvari koje dograđuju i nadograđuju likove i ča, sav svet. Ali sad opet to ćemo ovaj, u spoilerima. kažem, ovaj, što se tiče eh, samog tog degradnje sveta, odnosno formiranja stanja u kom se nalazimo, uh, lepo videti taj, tako kažem, uh, nije, nije Underworld, ali je bukvalno ono pravi, pravi svet uh, s kamen vilanija. Taj da, da, da, da, da. I opet uz, neku, uz neki kontrast, uh, recimo, preživelih imperijalaca koji su se stopili sa tim svetom, prosto nisu više ovaj, nisu hardcore imperijalci. Da, nisu na vrhu lanca ishrane. Nisu više vrhu, da, apsolutno. I sviđa mi se... Pomirili se s istinom. Da, i, i sviđa mi se što taj mom, imamo taj moment uh, da se ta man, mandalorska kultura ratnička, uh, pogotovo u prvoj epizodi ima jedna scena koja je dosta dobro dopunjuje. Ovaj, ali to za drugi deo emisije. To naravno, da. naravno za drugi deo emisije. Tako da ako volite ovaj, Mandalorijane, ako volite a, njihovu kulturu, ako volite te skamen vilani priče u Star Warsu, mislim da je ova serija prava za vas, pravi materijal za vas. Apsolutno, apsolutno. Iako volite Star Wars, naravno. Naravno, to je... To, dobro, to, je, to mu dođe kao preduslov za sve ostalo. <laughs> <laughs> da, da. <laughs> predznanje, predznanje. Pred, da. Uh, to, je, to da. je kako se zove ovaj upisni test, a posle toga idemo dalje. Da, da, da, eliminacioni. Prijemni ispit. Prijemni, Prijemni ispit. Da. Uh, da, prosto, eto, ekipa, ako nemate šta leti u ovom prvom delu, ovaj, možemo preći na deo koji se baš tiče spoilera, odnosno počnemo da pričamo baš o samim epizodama i momentima koji su nam privukli pažnju i sve ostalo. Ovaj, pa evo, ostavljam vam ako neko ima nešto da doda. Pa ja nemam, to je to. To je to, rekli smo sve što bi trebalo da znaju ljudi koji nisu gledali. Da, okay. Ako ima još takvih, naravno. Da, ako ih ima. Nadimo se da nema. da. <laughs> A, u svakom slučaju, naredni segment naš će sadržati spoilere za prve dve epizode Mandalorina, tako da ako a, niste neku od njih odgledali, a, preporučujem da ih odgledate pa da se onda vratite da čujete ostatak naše diskusije. Ovaj, ako, ako vas ima ovaj, takvih među našim slušalcima, ovom, ovom prilikom vas pozdravljamo, a mi prelazimo na segment u kom ćemo a, pričati o spoilerima, odnosno detaljnije o prve dve epizode. Thank you. I evo nas u segmentu ove naše prve, e, prvog izdanja Hall of Fat e, Radio Tatooine 202 e, i došli smo u deo gde ćemo pričati kroz spoilere ovaj, o e, prvoj i drugoj epizodi naše najnovije igrane Star Wars serije i prve igrane Star Wars serije Mandalorian. E, tako da, ako nećete da slušate spoilere, još jednom napomenjem da sad pričamo o spoilerima. E, pa evo da krenemo, ajde od prve epizode, znači mislim da je, mislim da se tema sama nameće. Ovaj, što kaže onaj mim, uh, therapist, cute Yoda cannot hurt you and he doesn't exist. I onda cute Yoda. Da. Cute. <laughs> Cutie. Eto, ovaj, može, Lazare, ajde da ti damo bomb. Uh. Ah. Znači, Lazar je imao smislenu teoriju. Uh, A čekaj, to, to ćemo, malo kasnije, čekaj prvo da... da Aha, ajde, ajde, prvo, ajde, znači- ajde prvo da objasnimo ljudima šta je to, pa ćemo lako da damo teoriju o tome. <laughs> Lazar ima jednu jako dobru teoriju, tako da mislim da će, tuš, mislim da će to da vam bude vrlo zabavno da čujete. Ovaj, ali ajde prvo da se dotaknemo, da, uh, scene. Pa evo, ajde onda nek Marko krene. Ajde. Opa, ništa. Kako se zove, po pitanju prve epizode, kad smo pogledali, imali smo taj predivan utisak westerna, gde, kao što smo rekli, Mando prvo nama deluje kao da je najsposobniji lik, onda nam deluje kao da nije najsposobniji lik. Veoma mi se dopada ceo onaj brol u kantini koji je uređen, koji je baš onako western-western moment. I onda su, po mom mišlju, bili malo pretarani posle toga sa western vibe ali dobro. Generalno prva epizoda me je oduševila od 0.0.0.0 na tajmeru do onih 38-39 minuta kojih smo imali. Apsolutno. Znači, ne, znači, nije moment prošao da ja nisam imao ono kao ne, ne, ne, ne obraćate mi se sada, sada gledamo Mandalorijana. Da. Tako da. da ono, ali realno gledano da pomisao na njegov pristup kada ulazi, mislim sad možemo spoilere, tako da ono, kada ulazi u kantinu spašava liku, ono, bukvalno ga spašava iz ono tight situationa i onda uzme i ubaci ga još tighter situation. <laughs> Tako da mnogo, mnogo je dobro urađeno, mnogo je dobro urađeno. Ono, onaj koji gleda epizodu shvata šta hoće da kažem pod tighter situation, tako da neću sad da, sve da, baš da ispričam. Kao, mislio si da si se spasao? E, a, ajde sa mnom u brod. <laughs> Ne, ne, idemo, idemo prvo sa mnom u brod, a onda u brodu još tajter, ona fazon. Da, da, da. A misliš da možeš da se šetkaš? Pa neće da, da može. može. <laughs> Sve da, se može kad se hoće. Ne, ne, epizoda je stvarno bila fenomenalna. Dopao mi se taj, pošto imao taj neki Boba Fett vibe u početku, ali sam bio u fazonu ako velik ovaj bude Boba Fett, to neće biti dobro, zato što realno jedan je Boba, jedan je Mando. Tako I je. sviđa mi se što nije, tako da promenili su ga dosta. Ima, ima mnogo stvari sad o kojima bi mogli da pričamo, ali da ne dužim previše. Kad, krenem, kad se uhvatimo za neku temu, onda ću još da prokomentarišem. da. Lazare. Ah, <laughs> evo ga. Ljudi srećno, sada je Lazarova teorija. da, da, da, da. da. Ne, teoriju ćemo, za, to, je za, to je šlag na tort, to ćemo kasnije. Nego prvo mi da, da se uvatimo ovako. Ovaj, to je torta na šlagu. <laughs> da, da, da. da. Ovaj, prvo znači od kantine, Brola u kantini, odlično, pogotovo ona uh, scena kad on onog preseče lika na pola, mislim, onog Vikveja. Mislim. Brutalno, brutalno za Star Wars. A odlično, genijalno. Znači, to, to da, sam hteo da vidim nije, u seriji... Sad što te sme, znači, ajde, ajde, ajde. Kvoren. E, Kvoren, Kvoren, da, da, da, da. da, da. Vikvej je... Da, da, da, pogrešio sam. Ovaj, je Kvoren. E, znači, on ga tu preseče, znači, to je to što smo hteli da vidimo iz serije ili filma, koji se dešava u tako skamen vileni ovaj fori. Taj gritty moment. Da, da, da, da, to je to. Ovaj, I takođe, mi vidimo da mandalorski oklop da to stvarno radi, da, da njemu se odbijaju one, oni blaster bolci. E, I to je prvi oklop u Star Warsu koji svog uh, nosioca brani. Realno, jel ovi Stormtrooperi... Da, realno, kad se setiš Pupera, da, da, da. Ovaj, stormtrooperi baš nisu bili dobri s tim. Da, da. Ovaj, onda e, šta imamo posle, da sam taj, onda vidimo one <laughs> kako se roastuju oni e, Kovakian Monkey Lizards, to je bilo lepo videti, jer mene oni nerviraju strašno. E, iskreno, posle one epizode Resistance sa tim Lizardima, jedva sam dočekao da ih vidim na ražnju. E, da, da, da, da sve razumem. Tako, bar se lepo smeju. No da, šta se lepo smeju za <laughs> ovaj, da... Brate, Yoda ima više psihopatski osmeh od njih. Da, da, da, da. da. <laughs> Jeste, tačno. Ovaj, ali evo opet, digresija, radio digresija, vesela. Da. da. Ovaj, onda vidimo... Eh, kako, se. Da, onda vidimo kako on ide tamo u onaj eh, mandalorsku onu jazbinu, aj tako da je zovemo, gde vidimo one mandalorce, pa ne znam, eh, kovanje tog baska roklopa, pa onda naravno vidimo uh, detinstvo Mandalora, ma ovog Manda, Mande. Uh, kako on... <laughs> kako Manda Panda. I <laughs> kako, separatisti mu poklali, verujem, porodicu. I da, to je jedna stvar. A, njemu kaže ona kovačica, kako da je nazovemo, kovač mandalorskog oklopa. Kovač Esa. Kaže, kovač Esa, da. A, kaže mu da je on, <laughs> kaže mu da je on foundling. E, samo da on nije ista fora kao a, Boba Fett, što je George Lucas u svojoj ne, ono, mudrosti ne, ono, neiscrpno i rekao da Boba nije mandalorac, da on samo nosi mandalorski oklop. Samo da to sad nije ista fora i sa Mandom. E, Jel? nije. Nije, ja mislim da je to call na stari lore iz Legenda, gde ljudi koji su igrali onaj Star Wars Kotor 1 i 2, to može Da, da, da, razumem, razumem. Mandalorijanci su usvajali ljude i prihvatali ih u svoj odred. Da, da, da. Znači, nisi morao da budeš rođen da bi bio Mandalorijanac, da. morao si da odrasteš da bi kao Mandalorijanac, to da. je bilo dovoljno. E, a to je isto, onda bi trebao i Django i Boba da su isto na tu foru Mandalorci. Ali Da, Django je valjda bio izbačen iz ordera ili tako nešto. Da. Ima, da. ima, ima cela ta priča u onom, kako Legend... se zove, The Bounty Hunter Code, se zove da. knjiga isto iz Legenda, ali da. Da, da, da, da, to, to ti kažem. O, ovaj, ali ajde, to ćemo videti, o, ovaj, još eh, šta će tu da bude. Onda ništa, naravno, uh, IG-8, uh, pardon, IG-11. Znači, Znam da želimo da dobijemo 80, ali nemamo to. Da, <laughs> nemamo, nema veze. Ovo je znači odličan, ja mogu samo da mislim kakav je ag 88 Znači, taj Kavajtiti kako mu je dao glas. Inače, bio sam skeptičan kao kako, kako će on da da njemu, ali e, razuverio sam se, znači odlično je. Znači on tu pomera se, puca, ubija sve živo i naravno opet uh, Mando nije Boba Fett, on je nekako, uh, imam moće kao da on još mlad, još je zelen, nije još on uh, toliko ono seasoned, kako da, da ga nazovem. All systems are znači, green. Da, da, da. Znači on tu failuje, vidimo mi, on, on ume da bude ono overwhelmed, pa treba mu pomoć nekad. Da. da. Mislim, jeste on BDS, ali verujem da će kako ide priča da će on biti sve bolji i bolji, da će rastati njegov lik i njegova ono profesionalno, profesionalizam kako god. Pa, nadam se da će biti character development. Da, da, da, da. I sviđa mi se što mi još nismo, ne znamo o njemu mnogo. Mislim, mi ne znamo njegovo ime, ne znam kako izgleda. Mislim ovaj, da nam ne treba njegovo ime, realno. I, i da ne, da može, dobit ćemo možemo ga... da odgledamo pet sezona ove serije bi mogli da gledamo. Da ga zovemo samo da Mandalorian. I Mando, ne bi imali razloga da dobijemo njegovo ime, uopšte. A mi ćemo ga zvati Mando Smanjač. Tako da... Joj, joj. Ja, mogu ja samo da se ubaci na kratko. A, Ajde, kad već. <laughs> ima, ovaj, ima jedan um, intervju koji je Pedro Pascal davao da. za Nisam gledao, nisam gledao, de, neću. Gde je otkrio ime lika. Stvarno. Jesi vidio? Osmor! Ovaj, ali u principu, uh, to je on rekao ovako, a, uh, eh, međutim to ne mora da znači da će biti otkriveno još, možda bude otkriveno na kraju prve sezone ili ako uopšte bude otkriveno do, do, do kraja prve sezone, to je pitanje, ali on je rekao ime... Ovaj... Čekaj, jel si ti čuo to ime? Yes. E, ja, nemoj da nam kažeš. Ne, nemoj da, neću, nemoj da, da nam kažeš. Ne, ne, ne, ne, neću da kažem ništa. Samo Pazi, da- ovo je segment za spoilere, ali nismo spremni za toliki spoiler. Za toliki. Stvarno. Ne, ne, ne. Samo mi reci ovo, samo mi reci ovo, jel, jel onako mandalorsko ime? Pa ne znam šta bi smatrao pod mandalorsko ime, ovaj... Ako je Fen Rao mandalorsko ime, onako pravo, Dobro. Uh, onda je ovo... Znaš da sam se štrecno u jednom trenutku da si sad rekao njegovo pravo ime, <laughs> ali dobro. Fen Rao, bro. Da, da, da, da, da. Cim, da. cim u momentu. Fen, <laughs> fen, fen Srbin. Da, ovaj, ako, da, da. ako je Rao mandalorsko ime, onda ovo baš i nije toliko. Aha. Fair, fair. Dobro, dobro. Pa opet, ako Kandero Sordo, Mandalorsko ime... da, i Gar Saxon, i Gar Saxon. I Gar Saxon, i Previzla, i Sabine A... Wren. Ima dosta, dosta smo dobili već mandalorskih imena. Recimo, da. Recimo, recimo da je po, od tih najbliže Kanderu Sordo. A, e, odlično. A Kandiru Sordu je mator i mandalorijanac iz 2000, koja je, drugi, treći, kad je nastala igra. Da, da. To je, to je matoro. Da. A, Ali nema veze, uh, Mandalor sve, može, okej, okay, sviđa se. Po zvuku najviše liči na to. Neka, neka, Kandirus je bio dobar. Bio je dobar, bio je. Mandalor di, di kako se zove, Preserver? Uh, da, Preserver, zato što je on Preserver klenove. Da, da, da. da, da on je da. posle skupljava. Da, da, e, da, da. Sad možeš da nastaviš Lazaru, ovaj, ja sam samo teo da se ubacim sa, sa tom pa, informacijom. Pa, to je to, da, i onda naravno taj poslednji reveal, da vi vidimo, ajde sad zvaćemo beba Yoda ili kako, Jodica. Cute, cute Yoda, cute Yoda. Cute Yoda, da. Jodaklija, Jodaklija Joda. je bio zauzet dok je bio živ. Da, uh, sa, doći ćemo na to, doći ćemo na to. <laughs> ovaj, <laughs> e, kako ono IT hoće da, da vejstuje e, ovog Jodicu i onda ga Mandalo, Mandalorac ovaj, rokne. Mislim, mi verovatno nismo videli post, ono, Last of IGA 11, 100% će se on vratiti ono, for revenge, 100%. Ili ovaj, IG 11.1, mislim, da, realno. Da, da, da. Ne, ili B, ono, B. IG, IG 11.1, znači kao nova verzija 11.1. Pa Ili da. Ono slova kao IG-88 što ima ono A, e, B, C, D, koliko ih već da, ima. Ima, ima, ima, ima, ima, da, da. Može, može biti... Dobro, svi znamo alfabet. To je, da, to je okay, da, da. učimo mlade fanove Ratova zvezda kako ide abeceda, to je bitno. Da da da, da, da, da. da. Naravno. ovaj, da, ono, to je bilo ono neočekivano da vidimo mi Jodinu vrstu ponovo, ono, i to tako malo, mislim malo 50 godina ima. Ovaj, Od dakle, sinca, bebac. Da, da, da. Oj, ovaj, tako da da, bilo je ono, opet što kaže Mara, ono od 0-0 do 38 je bilo ono, nisam gledao uopšte u onaj koliko je ostalo još od epizode, ono, samo da, da, ja sam u bukvalno sve vreme dok sam gledao, u sebi sam ponavljao ovo je odlično, ovo je odlično. Znači imao sam suzu u oku, bez, bez ovaj, šale. Tako da da, ovaj, odlično je bilo i ovaj, znači ono jedva sam čekao drugu epizodu posle, tri, posle dva dana, ono izgledalo mi kao 20 dana da čekam, ali dobro. Ovaj, mm. Tako. No dead film, man. E, e. Osjećam se potpuno. E. O, da, to što, je, što se tiče prve epizode. I naravno soundtrack i da, kako smo mogli da zaboravimo ovog Agnota koji se zove, uh, zaboravio sam mu ime, Oj, što na, I have spoken, I kako se zove? uh, pa, I have spoken, tačka. Ne znam kako se tamo zvuči kako se sam lik zove, nažalost on je isto ovaj, baš ono, ispomaže ovom Mandi, uči ga kako da jaše, opet što je odlično, mi vidimo da on opet nije iskusan toliko, ne zna baš sve, ovaj, da, da radi, nije, nije sve moguće, što je odlično, ovaj, razdvojili su ga od Feta. Da, i super mi je mi moment kad mu je rekao ovaj, vaša, vaša, vaš narod je nekad jahao. a ne. Da, da, da, Znači kao moraš... Tomo, da baš ga je ono šamario, ono bocno ga je. Pa, pa dobro da, ali mislim... Ne da ga šamario, nego... <laughs> da, neka da ne onaj da. vibro knife i zabom u grlo. Da. da, <laughs> da, da, da. To je bilo, to meni bi moment kao, vidi, ti možda misliš da ne možeš, ali tvoja, tvoji ljudi su mogli mnoge stvari, ako ćeš da pratiš njih, brate, onda malo stisni se, jel? Da. Pa probaj. man up! Man, man up, up. tako je. Mando up! Mando, Mando up vidi se, vidi se, vidi se da je lik ovaj, vidi se da je, da je to uticalo na njega mnogo. Ne, da, meni da, da. su prvi videli smo Star Wars toalet. E, to, da, da, da, da, da, konačno prvi u live action. Ja to zaboravio čoveče, da. Refresher, refresher mislim da, da se zove. Ovaj, to mi je bilo super moment. I videli smo onog, onu rasu koja je Imperial Spy, što, pro, što, što, <laughs> da, da, da. što je taksi služba. To je tako dobar moment. I onda kad kaže neću droide da me vozi. Da, I e onda, onda smo saznali ono preko trailera da je to verovatno bio on kao mali i da zbog toga ne voli droide. Ja smo mu verovatno poklali... Evo, ono, to je priča, pa da, to je ista priča za onog eh, bartendera na Tatooine iz da, četvrte da, da, da. epizode. Da, da. We don't serve their kind here. Leave your droids outside. Da, da, to su objasnili u onoj knjizi 40 Stories eh, from a Certain Point of View za da, Star Wars. Da, da, tačno, tačno. Znači, i to je baš onako zanimljivo što opet kao ima tih posledica rata, vidi se koliko ranije nismo imali taj osjećaj da je taj Clone Wars imao neki preveliki impact na ljude, polako vidimo pojedince koji su ono ostali oštećeni, ozleđeni zbog toga što se nekad desilo njima i njihovoj porodici. Onako povezuje više ovih serijala u tako, jedan, tako. Znači- nekako osjećam koherent, koherentnost sve veću i veću. Naravno, naravno. A zato i volimo Star Wars zbog toga, zbog tek povezanosti. It's like poetry, it rhymes. It rhymes, A, tako je. Što se tiče, ovaj, što se tiče toga, pošto znam da smo u traileru smo videli mnogo više scena, ovaj, uh, kako se zove? Droide. Našeg glavnog lika i njegove, njegovog detinjstva. Ovaj, da. mislim, da, mislim da će biti, ovaj, biće, biće biti još tih flashbackova sigurno, sigurno. Ovaj... Mi smo još videli onaj carrier, onaj gunship. Da, da, što mi, se, što mi se sviđa. Mislim da ćemo vidjeti onda tu još toga. Um, ovaj, meni je isto super bilo to što si Lazar rekao, ta kovačnica. I, da. i, i kovačesa koja radi svoj posao. A, uh, prosto, ovaj, i što ima tako specifičan dizajn kacige ona sama. Da, da, da, da. Više da, da. liči na spartanski. Kombinacija tačno, spartanskog tačno. i E, kad sam, To Reći, Pazi, Wizards of the Coast je pravio 2005. godine igru Star Wars Miniatures Game, gde si imao frakcije tipa Republika, Nova Republika, Južan Wong, one stare stvari, imao si Mandalorijance. Tu se videlo toliko različitih mandalorijanskih oklopa, toliko različitih stvari, da sam kao tipa ima Mandalorian Quartermaster koji ima tako neki specifičan oklop, drugačiju kacigu i sve. Mnogo, mnogo zanimljivo i mnogo lora pokazuje igra sama kroz sebe, tako da Dopada mi se što su malo to sad opet implementirali u nove serije i u da, filmove i sve. I toga će ovaj, sigurno da bude kroz ovu seriju. Da, I pa, dalje kroz materijale. Ovaj. Da. A stvarno mi smo i dobili ovaj uh, eh, evo imamo tu Kovačesu, pa ne znam, čak u drugoj epizodi imamo kako taj mandalorski oklop radi, on ima neku mehaniku u sebi nešto. Da, ovaj. da, da, da. Kad, kad skine on to pa popravlja. Pa, da. popravlja, da, da, da. Tako da, bit će tu dobro. Evo, znači dve epizode, mi već imamo neku predstavu o tom loru, kako će oni to nama da daju, da, da vidimo da. sad, i, i kako su Mandalorci trenutno u post-imperialnoj galaksiji, kako ono, te njihove, ajde da ih nazovemo enklave, šta li su, da, ti... Absolutno, pa, e. Ono, skeprovani su naokolo, da, da snalaze da, se, doživljavaju... Jedino Pa, e, poput onoga što smo pričali za Kanderusa, kao i on, možda će i to da bude sad možda fora kao da skupi klanove nazad i da ih okupi, otkud znam. Naravno, da, onda verovatno ćemo videti možda nekad, ajde možda ne u prvoj sezoni, ne u drugoj, trećoj, mm. uh, Dark Saber. U prvoj definitivno. Uh, I možda se pojavi ova Sabine Wren i ovi koji su da. preživeli rat protiv Imperije, krenuli da traže ovog Ezru i ono, možda se sukobe opet, pronađu se, Tako je. pojave se, nikad se ne zna, baš, baš onako ostavilo je mnogo otvorenih stvari. Pa, obzirom da je tu Dave Filoni, 100% ja mora neke konekcije da ja da bude. Ja bih da će nek, nešto da će biti vezano za Rebels je vrlo moguće. Pošto već za Clone Wars ima. ja nemam strah. I Clone Wars naravno, ali... Mm. Mislim mm. da Rebels su... Ne, ne, mora, mora da bude. Tako da... Zato prosto Ma, mislim da... Trebalo da, bi da, da, da, bude i s jednim i s drugim, jer su i Rebels i Clone Wars baš onako uh, e, jump startovali Mandalorian lore, što sam se oduševio kao klinac kad sam gledao Clone Wars. Da, Tako da, da ono, i dopalo mi se, eto, čisto kad ste već pomenuli e, Kovačicu, Kovačesu, e, dopada mi se taj moment kada ona njemu iskuje komad oklopa i on skida onaj običan kao plastil ili šta god daje oklop i stavlja njegovu kao da grade svoje oklope nazad, kao da ni nemaju dovoljno resursa da imaju ono full Mandalorian oklope, nego idu ono makeshift e, sa, ono, sa štapom i kanapom, dok ne nabavljaju materijal za novo. To mi se mnogo svidelo, iskreno. A i, i to verovatno je, on hoće da se dokaže njima. Znaš, da, da, I onda da možda svaki put kada donosiš, da, da, da, možda imaju tu foru, kao svaki put doneseš komato metala i onda ti on iskuju da je oklopa. Tako da, kad da, imaš da. full oklop, ti si full mando. Da, da, da, da, da. A što će uh. vjerojatno biti slučaj do kraja prve sezone da će onda Sigur. sve što mu treba. Mislim, ima one slike gde je on skroz to metalik da, da, oklopu. Sad, sad, pazi, sad, reci, čekamo moment kada će biti ovaj kada će sad da odnese nagradu ovom Werneru Hercogu. Tako da će da. vratno dobiti ovaj svoj naredni kako se zove, svoj naredni Iskreno ne. Ne, mislim da neće, mislim da je ovo ona fora kao on će odneti, ispostavit će se da je Imperija pokušala da ga zavrne, da, pa će on možda da izlači ono dete, zato što dete je mnogo zanimljivo, da bi se vejstovalo kroz dve epizode. Naravno, naravno, tu će da bude I iskreno, ono što sam primetio sa Defilonijem, on kad stavi tako nešto zanimljivo, na primer, Bendua u ovom Rebelsu, on ga nije vestovo kroz dve epizode, on ga je ubacivao sporadično, ima ulogu. Da, da, da tako da mislim kažem. da će tako nešto sigurno i ovde da uradi. Mnogo je veliki udarac u stomak za fanove, onako izbaciti vazduh, izbaciti sve, da bi kao bilo, ok, evo sad ga predajem, ne vidimo ga više nikad. Kao, ne, Ne, ne, ne, to je vest materijala koji imaš koji je kvalitetan. Naravno, naravno, pa to je to. Ovaj, Dave Filoni nikad nije pravio ono filler filler, nego uvek to nešto se vrati ponovo kroz buduće epizode, tako da da. Ovaj, ne, ne, ne, to isto ono sigurno, to će da se još ovaj, prožima kroz materijal ceo. Ne sme da bude ono, bukvalno. Ne sme, da, da, da. Uh, jedini filler kad Artu Ditu d 2 i da kupuju voćke za pa. Voćke, da. Uh, da. Taj filler sam uživao. Ja sam uživao u tome da gledam. <laughs> Kad je taj filer izašao, Vlada da ja se da sećam, Ne, ja se sećam da sam imao najgori mogući dan i onda sam seo to da gledam i bio sam ono, pa dobro, nije moj život najgori. Ima ih veći boksuza od mene. Joj, joj. <laughs> da. Oj. Tako da, realno, imao je svoju ulogu taj filer u mom životu, ne mogu da kažem da nije. <laughs> da, meni, meni je super bilo u ovoj prvoj epizodi, kad smo još kod nje, znači taj moment uh, imperialaca koji su se, da kažem, pomirili se sudbinom da je to sada svet koji više nije uređen kako su oni to želeli. Uh, nažalost. I da prosto, nažalost. nažalost, naravno. I da prosto to sad ide u, to sad ide u maniru, pa nalazimo svi mi kako znamo i umemo. Nije prvi put da, da, da bounty huntere konsultuju za pomoć. To Daleko od toga. To smo, to smo videli i u, u njihovim najsvetlijim danima da su radili. Tako je, tako ovaj, ali je. To... Nekad davno. Da. Da u svakom slučaju, ovaj, ono što mi je bilo super jeste onaj doktor, a, za koliko se posle pokazalo na internetu da izgleda on nosi a, odoru koja odgovara klonarima sa kamina, odnosno ima logo onaj klonarskog e, programa moguće. sa kamina. Ovaj, onaj doktor što dolazi, da, da, da. pa ga Werner Herzog, ovaj, što meni daje za ideju da potencijalno, potencijalno, Možda, da, bebac. Bebac uh, će biti vrlo senzitivan materijal za Imperiju u toj situaciji. Da, da. Gotovo ako su oni u mogućnosti da ga kloniraju. Pazi, ono što sam ja provalio jeste da po ovom novom Star Wars lore-u, pošto smo se dotakli teme bebca, Yoda je jedini lik svoje rase koji se ikada pojavio u Star Warsu. U onom starom smo imali ovu Jadel, imali smo Vandara u Kotoru, ako se ja dobro sećam. Da, da, da, jeste, jeste. Znači, imali smo nekoliko pripadnika te rase, opet ne previše, sad smo, do sad smo imali samo jednog. Stari Lord je tipa stavljao Jodu da je radio kao mercenary, kao, kao ono pa je postao Jedi. Sad, pošto je Yoda jedini, možda ovo čak po nekoj teoriji može da bude tipa, e, evo kako možemo da napravimo tu rasu, ta rasa je bio ono vanova kajnica, ćemo pokušati da napravimo tu rasu ponovo, da radi za nas, da bi mi ponovo postali velika sila. A s druge strane imamo i Lazarovu teoriju koja je verovatno mnogo zanimljivija od moje. Da. Tako da... <laughs> da, da meni tu, meni tu, jeste tu, ovaj, ono što me raduje, jeste što za sada i dalje još ništa ne znamo o toj rasi. I što da. se to nastavlja brine me jedino da nam ne ubiju mistifikaciju i da, je, da joj daju ime. E, a ja bi, joj, da to bi, to bi znači, bolelo, to bi bolelo. Voleo bi, bi da ostane, da i dalje niko ne zna ime te rase. Šta da se zove Yoda's Race, može, ja se slažem. Mislim, da, ali ja mislim da će možda dati, ne, mislim možda neće sad reći ime rase, ali mislim da ćemo saznati nešto više ne, o, nešto o toj. O njoj super, ali nemojte nam, nemojte nam rušiti, pošto demistifikacija je dosta prisutna u posljednjih Star Wars materijala, pogotovo u Solo, uh, uh, gde, gde su da. sva da. pitanja odgovorena. I zato se nekako molim da se to ne desi ovde. Znači, dajte mi, dajte mi Mandalorsku istoriju, dajte mi postanak prvog reda, dajte mi sve živo, ali nemojte mi dati ime terase. Zato što neke stvari treba da ostanu mist, mistika. Daj mi neku, neku informaciju o rasi, ali nema ime. Tako e, Kao, da, da, da. Treba, treba da ostane... Pusti me da uživam u nečemu. E, upravo to. Treba da ostane nešto što je mistika, jer onda prosto i nama kao fanovima to onda onako daje malo moment... Um, ne znamo ni mi sve, a ovaj, a i to onda otvara ovaj, na, nama uh, spekulacije razne. A ako Star Wars fanovi ne vole spekulišu, onda ne znam ko voli. O raznim Tako, teorijama i idejama. Tako da, ovaj, to, to, mi je, to mi je jedino ono što me potencijalno brini. Drago mi je da ta druga epizoda bukvalno ništa nije donela. I eto, čak taj Agnot koji ima godina svog života, uh, deluje da nema pojma ovaj, o toj rasi ništa. Što je super. Znači, definitivno krenuli su tim putem da on otkrivaju. Jedino što smo dobili je da je beba force sensitive. E sad, da li to da se odnosi, možda je cijela rasa force sensitive ili nije pa, sad? Do sada ako smo gledali samo četiri pripadnika te rase koje smo ikada videli, svi su bili, su bili force da. sensitive. Da. Možda su genetički. I to nisu bili slabi force da, sensitive, da, bili, su... bili su jaki force sensitive. Ozbiljni, da. Sem bebe koja je beba. Pa da. Pa neću sad o njoj da pričam da je jaka, slaba, ne znamo, beba je, mada delo je jako za bebu. Mislim, da. beba od 50 godina, realno, veoma je <laughs> jako. da. Pa, možda su... Pogledajte našu rad, 50 godina nismo toliko jaki. Da, da, Možda genetički ima predispozicije za... za e, pa pazi, s obzirom po mojoj teoriji ko su roditelji, vidi... E, ajde, dugo smo, dugo smo. Ajmo da čujemo teoriju. E, evo. E, sada. uh. <laughs> Zavali Narode, uživajte. Lazar i njegova teorija. E, svi znamo za jodu, jadl, jadl je bila svojevremeno članica uh, Jedi High Council. I sad naravno to kako kolege nekad rade, još oni su, njih dvoje su bili ista rasa, ta jodina rasa, ajde da, da kažemo. I oni se tako zbližili u jednom momentu i onda je Yoda jednom skupio hrabrosti i rekao je da hoće da ode u operu. Mahom u onu operu istu koju će nekoliko decenija kasnije uh, Palja da objasni tragediju uh, Darta Plegisa Anakinu. Odoše oni u tu operu i posle dvadesetak minuta Yoda je pozove u backstage i onda malo uh, Plagueis Vintage, malo Dead Sticks i da ne ulazim sad u to nepotrebno detaljisanje, op, evo sad ja ne znam koliko je traje ta njihova trudnoća ovaj, Jodine vrste, ali sazna se, sazna se da je, mislim tačnije Yoda sazna da je Jadl zatrudnela, jel? da je ne osjeća. E tu onda da ne izbije bruka, ona ode iz kaunsola i sakrije ovaj, dete, tačnije rodi ga na toj planeti. Sada, inače, da se vratimo to, voleo bi da se zna koje su imena planeta. To, e, da, da, da bar piše, ovaj, to, da, to bi da, bilo to. Da. Bukvalno, Znači, više o... nisam siguran šta je ona planeta na kojoj da. se sad nalazi. Ali da je ta, ono... ne, nije Tatooine, ali... Naš, ali, ono... ali, ali ima, ima predispozicije da bude Tatooine, to je da. problem. Pošto znači, ne znam... kada je izašla, kad je izašla sedma utakmica uh, eh, bio je Džaku u pitanju, ako se dobro sećam. Jeste, jeste. Za Ray, mi smo svi bili za kad izašli, treba, ok, ovo može bude Tatooine. Realno imali smo Tatooine kao ono Sand Planet i sad kao opet, i kao, bar nam recite šta je, molim vas, molim vas kao... Znači, ima i za ovu planetu, ali to negde na, na ono Wikipediji ili na ono... A, ima na Wikipediji, ali kao dajte ide, da. dajte predstavu ljudima koji da, gledaju. Znači, da, neće, da, da, nisu da. svi fanatici ko nas trojica koji će da odu i da izgooglaju na netu i da izgube 10 sati, a probali ime jedne planete. Da, da, da Mislim, da, da, da, iskreno. Da. A, Lukas ima tu fascinaciju prema peščanim planetama, to je definitivno. I, i peščanim i ledenim. I ledenim planetama isto. I manje više, da. Ali, mislim... Sahara je Sahara, bilo pesak, bio sneg. Da, da, da. Ove, ovaj, nego Lazare, Death, Death, Stick, Sticks and Chill i onda... Death Sticks, da, Death Sticks and Chill, da, ovaj, desilo se šta se desilo. Jadli je napustila Council, oficijalna istorija je bila da je, eto, isteko je mandat, ovaj, Windu ono boli uvo. I sad ona je otišla, <laughs> otišla ovaj, na tu planetu Tatooine, not Tatooine, i tu je podigla malog Jodicu, Ovaj, I verovatno je sad, i ona je bila mator, ja sad ne znam koliko, ali verovatno je ono, od tuge, pre zato što nije sa jodom, ona je verovatno postala jedna sa silom, prepustila se sili kao Luku Last Jediju. Amin. Amin. <laughs> I ostade mali jodica sam. She died znači... broken kao Padme. Da, e, tačno. tačno. Dobro, tad, tad, tad kad je umrla nije bilo padme mi na grudi, ali dovoljno da, blizu. Da, da, da, apsolutno, ali vrlo blizu, svakako. Znači, znači Lazare, bilo je u suštini Dead Sticks and Chill, no anti-baby pill. Da. <laughs> Jao, ne! Da. <laughs> oh, oh. oh. malo predaleko. <laughs> Pazi, Yoda, kako znači, jadl, jadl, aj već kad smo otišli u to, jadl je osetila silu ako me razumeš. Joj, joj, joj, ne, ajde nećemo, nećemo toliko daleko, ipak ko zna ko sve ovo gleda, nećemo da, da. baš toliko da idemo daleko. Sjetite se one scene kada, kada Shiv kaže, odnosno Palpatine kaže Anakinu, use the midichlorians to create It's life. life. I, ali e? on, on, je prosto, on je prosto ono compelled da to kaže u tom momentu, zato što je to mesto gde, gde je nastoji i, i, i Cute Yoda. Da, to je iza odmah. Bukvalno, da, on je znao u stvari to. Nije to ništa slučajno. U stvari, Palpatine je... Osetio u sili, osetio taj ostatak te strasti, da kažem. Ne, ne, Palpatine je znao i on je rekao, on je nju, pred, eh, on je, on je jadol ovaj, predložio da se u stvari napusti Council, jer je u stvari shvatio da kad hoće da sruši Council, ne može, se, ne može da reši dve jode, može da. samo a kamoli tri. jednog joda. A kamoli tri. A kamoli tri. A kamoli tri. Jao, divno, predivno. O... Dobro. Ljudi, da napišemo mi knjigu o ovome, može da bude zanimljivo. Pošaljemo Lukasu napravi neki I, mini short. Možda... Od Raylo fanfika, da se ne laže. Joj, joj, pa pazi, ali, ali ne bi bilo manje cringe. Bilo bi manje cringe, to si rekao. Manje cringe od Raylo, da, da, da. da. Ali, ali ne bi bilo manje da. cringe od ovog uh, holiday speciala. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, čekaj. Ništa nije veći cringe od Huxlo. Evo sad, sad ću da, da, Sa, sad ću da se uneredimo ovdje. <laughs> Ne, ne, ne, ne. Ljudi, ovo, ovo je postalo genijalno, ovo je postalo već genijalno. E, Mando, da. A, Mando. <laughs> a, je, jeste čuli za tu seriju, baš je dobra. Čujem da, čujem da izašlo dve epizode. Da, da, da, u dva dana. I, ali, za drugu epizodu moram da kažem ono što mi se svilo, pošto su već dotakli peščane planete. Dopalo mi se što su prikazali ove male džavice, što su ih pokazali onom srcu i duši džava, koji nisu ratnici, koji su samo scavengeri, nađu, pokupe i da, ostave. Da ne kažemo prerađivači sekundarnih sirovina. E, upravo. gradska čistoća, nivo plan, planetar, planet wide. Intergalaktički, intergalaktički. Ja, ali, ali pazi, oni su deo ekosistema, oni pomažu prirodi. A... Da. Oni pomažu planetama, zato u Star Warsu nema tako zagađenja. Interpeščani. Interpeščani. Interpeščani. Interpeščani. Prerađivači sekundarnih sirovina. Greške bez. Sem što nekad ne sekundarnu sirovinu zamene za sekundarnu, ali A, strašno. Mislim, svi mi živimo zbog toga. Tako da, ali znači mi ono dolazi lik Mando do proda. I ono očerupan ko nikad, ono. A oni, oni fešta. Da, znači, da. ono je kao, ne znam, kao da je neko dao, ne znam, ne znam ni šta bi dao kao, pa, ali kao metaforu, znači ono bukvalno da mi bi e, dao... Dok manda nema, žavice kolo vode. Kolo e, vode, da. Bukvalno. I, sad, I šta je sledeća priča je, ovaj, ona puška njegova, ono, ono, dezintegriš. Dezinte... E, to je ono, no disintegrations. 100% e, i Boba Fett ima e, nešto slično. E, to je ta priča, to je ta priča. Da. Kako se zove, to, to je bilo u nekim igricama u fazonu kao snajper, nategneš ga Jedi Academy. I on bukvalno disintegrate, to je target. Jedi Outcast. Da, u Jedi Academy je to bilo. Da, evo, jeste, jeste. Da, znam, znam da sam negde to igrao. Uh, koliko sam Ali mi se što toga. Da puška nije samo puška. Puška je i neka vrsta quarterstaffa. Da, da i, i snajper, i obična puška, i dezintegrator, i sve je. I, ali, ali, ve, ali verujem da može da posluži kao štaka kad povredi nogu. Da, da. da. Znači, ono, ono je mandalorijanski nivo, je, Mandalorian 101. Znači, one, da, da, da. nosiš jedno oružje sa sobom od kog ti zavisi život, a onda nećeš da nosiš običan blaster kao Han Solo, nećeš obi, nositi običan lightsaber kao Jedi, već ćeš nositi 100 u 1. Ono, a, Swiss Army knife. A imaš, puške. a imaš i blaster i nožić za svaki. A imaš i Swiss Army knife. A da, dobro, da, da, Nožić je u fazonu treba za večeru, ne mogu s onim čudom da seče meso. Moramo da. lepo da seče meso, civilizovan smo narod. Da. Tako je. Znači, ljudi, nis, nismo, ne živimo na Malakoru, živimo na normalnim mandalo. Na Mandalo. <laughs> Joj, Pa to, to, to, ali kao, civilizovani smo. Koliko toliko sad? So uncivilized. So uncivilized. I puška leti. I puška leti. A, ne. A ona isto fora kad e, priča Mandal, Mando, kad priča dža, Džavanski, i onda ga zezaju kao, a pričaš ko Vuki. Kao, ja, ko Vuki? Evo, sad ću ja da ti oprljim facu. <laughs> Kome ti da sam Vuki? <laughs> a već vidim, a već vidim kako se zove na drugoj strani galaksije ovaj Čubaka nešto ima neki tik u glavi, onako kija, znaš, osjeća da ga da, neko da, da. pominje. da, bukvalno. Ovaj, da teo sam da kažem, ja suprim kako su, kako su ga džave savladale lagano manda. Znači, da, da. Ono je da. bio moment nisu kao, lagano. Ono, ono je bilo kao, on su spentra, pobaca pola, pobaci dvojicu sa onog Sandcrawlera, popne se gore, ono stoji njih 15 i drže one I samo ga šokiraju. I samo ga, i samo ga, I, samo ga išutuju i gotovo. I to, pa, ali, ali pa- to je, to je onaj osjećaj kao džave nisu ratnici, oni su pleme koje skuplja, oni će se brane tako što će se nagomile njih 50, ubićeš trojicu i ostali 47 će da te baci nazad sa krolera. S da. druge strane, ona priča iz svih filmova, serija, bilo naučna fantastika, epska fantastika, ne diraš lava dok spava u njegovoj pećini. U svom domu on ima veliku prednost u odnosu na tebe. Tako da, to je onaj moment kao, ok, došao sam, oni su mi iznervirali, ja sam se zaletao. To je taj green moment Manda. Da, On da. nije još, onda je bio, lupam da je to bio Boba Fett, On bi ili neki prešio, ja mislim, experience, da. ali da je bio neki experienced Mando, da ne bi se zaleteo na njih. Da, prvo to. On bi ih pratio onda bi došao kad oni negde se ukampuju, legno spavaju, a on uzme postavi par bombica. Pa onda uzme iz daljine lepo kaže bum, onda lepo dođe, počisti ostatak, malo dezintegriše, pošto mu Darth Vader to nije dozvoljavao. Mislim, mora da malo da se ipak Da ga želja mine. Da ga želja mine. I je, prosto, se, da, to je taj moment iskustva. Da, on se tako i postavio u početku. On je Anak. prvo se spakovao gore i on dezintegrisao njih da bi ih natrao u beg. Ali onda je poletao s njima ako nenormalno, ako da mu je neki Sith Lord šapnuo. A Jodica, Jodica ga prati. Do da, it! Da, da, ali ako da mu je neki Sith Lord šapnuo, i, you, let the hate blow through you. <laughs> <laughs> I eto, i eto. Sad... Ono, on da- razmišlja da li da, da poleti za njima i samo čujem negde u tiku u glavi, do it. Do it, da, da, da, do it. Ja, tako mora, da, mora to, to, to je dobar deo neiskustva i to je onaj deo gde on sazreva, on je kao obučen da on njih tako nešto potera u beg, on konta da bi tako nešto odradi, ali prosto ne može sve to da uradi na taj način. Apsolutno nije iskusan koliko neki ljudi. I to je okej okay sasvim. I to mi se sviđa što tu pokazuje taj moment, on nije Mary Sue karakter. Tako kao, ne, ne. Kao, neki, kao neki leading cause u Star Warsu, ali neću o tome. <laughs> Neću o tome, nećemo o tome, ljudi. Nećemo. Ali, ali nije Mary Sue karakter i to mi se mnogo sviđa. Da, da, da, da, da, to je to. I nije, nije kopija Boba Fetta. Da, da, daleko od toga. On je svoj lik. Primetili ste da on nema jetpack. Za razliku od svih poznatih Mandalorijana iz novih serija, znači ne pričamo o animatorima Mandalorijancima i pre 4000 godina Kotor i to, svi imaju jetpackove. To je njima standard išu. On nema jetpack. I ovde još nije došao do da tog A... nivoa da dobije taj jetpack, da dobije taj rocket launcher na leđima, da dobije svake te, te neke stvari koje kao taj uh, fully fledged Mandalorian fighter, warrior, šta god dobija. Mnogo mi se sviđa to isto što kao Boba Fett i Django Fett smo bukvalno dobili ono, ej, izvolite, ovo mi spakovani Mandalorianat koji ono, tuče ko lud, I sad smo bili za ono, ok, dobit ćemo nekog spakovanog mandalorijanca koji tuče kolud i dobijemo lika koji dođe i ono, uh, džavice Dobar ga pretu. Dobar je, ali ne toliko. Nije da. dvoje džavas, brata. Da, ne, što je ono, tužnost za svakoga. Tu će, tu će I boga mi u toj tema... Aj, izvini, Lazare, nastavi. U toj drugoj epizodi on je baš ono su ga... Prvo su ga džave o, rešile, pa onda ga je onaj nosorog. I on ga isto... I on, on nije bio Rik, tako? Ne, nije bio Rik, ja mislim. Nije, ali, ali liči, nije. samo nema one sa strane kljove, ali liči mnogo estetski zato. Da, ali, ali to je neko, neko drugo. Pa, ovaj, ako se sećam dobro, Rik je, uh, ima kožu samo. Nema krljušt, da, ovo je da, blaki. Ovo je, ima ovo krlju, Rik ima krljušt i ima tri roga, ovo ima, dva, ovo samo, ima jedan rog. Samo jedan dobro. veliki. Obome jedan rog lomi. Ovo... Ovaj, da. da. Nego ja sam te da kažem taj moment uh, što tiče armora, jetpacka i ostalog. Definitivno da je ideja uh, Favroa i, i Filonija da kroz seriju u stvari oni prezentuju a, prezentuju tu mandorsku kulturu kroz to prikupljanje delova oklopa. Kao neki rite of passage. Kao rite of passage, da. da. I da će u stvari, mislim, u nekom... Kao Jedi Trials, Sith Trials. Da, da, da, da. U nekim od TV spotova se videla scena gde on leti jetpackom i hvata se sa onaj TIE Fighter. Tako da, ovaj, mislim da dobit će on jetpack u nekom trenutku, ali to će biti sigurno, sigurno. kasnije. Sigurno, sigurno. Pa da, ali da- nije ono, nije walking armory. Da, pa nije još, ali ide, na, ide ka, tom, ka tom cilju u nekom trenutku da. će doći do. O, I to je da. više grit serija, zato je to da. lepo za gledati. A, kad smo kod Nosoroga, vreme je za moj mim koji sam ja smislio. A, jo, jo, ajde. Uh, Pripremio sam se. Mislim, čekam moment kada upozna Karu Dun, uh, odnosno lika koju glumi Gina Carano u nekoj od narednih epizoda. I sad čekam njihovo, njihovo zajedničko bdenje, njih dvoje, gde će on njoj da kaže najnoviji verziju star, po, čuvenog Star Wars pick-up line I don't like mud. It's, joj, it's, it's, joj. Uh, it's dirty, liquid, <sighs> and it gets into your blaster. <laughs> and it, it gets everywhere, it still gets everywhere. Da, <laughs> ali, to. da, ali ali ono I hate mud. Nemoj nemoj I don't like. I hate I mud. Hate... Budemo skroz fully fledged ali pazi, posle toga Anakin je dobro prošao, znači možda i Mando yeah. dobro prođe. Ali, ali devojka ali neće dobro proći. Ali to je novi pick-up line, I don't like mud. Znači, neko da, definitivno. Ko hoće, to je novi pick-up line. <laughs> to, to, to je definitivno. To je definitivno, znači to, nema, nema šta. Nisam mogao da odolim, bila je jače od mene, ovaj, koliko, koliko, on, koliko on u tom blatu proveo vremena, ono bukvalno kapiram da, je, da mu je to mindset sad. Dovoljno mu za ceo život. Da, bukvalno. Da, a na primjer taj fight i fight protiv onih, ne mogu da sedim kako se zove ove male zverke koje je jahao posle, molim Blur. vas pomozite mi ljudi. Blur. E, Znači, fajtovi protiv tih čudovišta, bukvalno se vidi koliko je on više istreniran da se bori protiv humanoidnih stvari, a ne protiv tih nekih zveri. I to opet pokazuje koliko on došao u stvari iz civilizovanijeg dela sveta u smislu ne, ne vidiš toliko često te životinje koje trčkaraju onako koje on lovi. On nije hunter, on je bounty hunter, on lovi ljude. Ne lovi životinje. Da, I vidi se to njegovo neiskustvo. E pa to nije, nije neki lođer, nije ništa tog tipa. I nema nikakvog iskustva i sviđa mi se koliko ono kad se borio protiv onih likova u kantini, on ih je rešavao. Znao je već pet poteza napred šta će da uradi. Ovde on je bio zatečen da tako nešto može da ga napadne, da tako nešto ima toliku snagu i da tako nešto može da bude tolika pretnja. On je znao da je pretnja, ali nije verovao da će biti tolika. Prosto da, ima... Mnogo, se, mnogo mi se svidelo i to, da. Da, to smo videli u borbi protiv Trendoušena. Njih je lagano savladao. A pazi, Trendoušeni su mnogo jaki. I o njima moramo da, posle, o njima ćemo posle. To je ovaj, posebna priča ne znam da li je Bosk ljut ili nije, ali u principu definitivno da mu se to neće dopasti. Uh, Bosk, ma Bosk pošto, se ne pita. Pošto, pošto je on boss <laughs> Boss, da, da. A, da. Boss K, da, nije da, Boss da, K. Da, da, da, da. Um, da, pa to, to definitivno jeste, ovaj, to definitivno jeste što što ste rekli, tako da bi se moglo reći da uh, animal hunting is a more complicated profession. <laughs> Then bomb. An even more complicated even more profession. Complicated profession da. <laughs> I, onda, I onda dođe matorac koji je u fazonu, you don't do it like that, you just shoot them. Tup, tup. I have spoken. <laughs> I have spoken. I have spoken. e kao ono, tvoji preci su mogli. I have spoken. Mando up, mando up. I Nije ono, tvoji preci su mogli, ja mogu, ti ne možeš, mando up. Da. Mando. Da, da, da, da, da bukvalno. Vodean, e, mando up. Vodean, tako je. Ono što je meni malo bilo čudno je koliko je lako posle savladao nosoroga. Da ga nazovemo svemirski nosorog. Pa da, zaboga je... Blatorog. Da ga da zovemo da, Blatorog. Znao tačno gde da ga uh, rokne i da, da ga odmah usmrti. Tako da, da li je znao gdje da ga rokne ili mu je samo bila ono bukvalno puka sreća da je on samo se iznervirao za Boga i kao i e, vidi ja, ovo je radilo. Da to, ovaj, možda je znao, mislim, a, verujem da je kao mislim pa vrat je tu, tu verovatno čudo, neke... Zato. Pa ne, ono možda znaš, ono, kapirao kao a vrat je tu je vratno ta neka žila, pošto znam kako na humanoidu da mu ga, da da, ga... Pa može da se prebaci i na ove, da, da, da, da to ima smisla. Ali Tako to da, mi se, da on... svidao mi se tu onaj mim što smo rekli e, Baby Yoda doesn't exist, Baby Yoda can't hurt you, videli smo da Baby Yoda može da te povredi u tom oh, momentu. I kako. <laughs> ali, ali Baby Yoda je to uradio na svoj način, on nije radio ništa mnogo. Da. da. On je samo da, da. uradio dovoljno da može da spasi nekoga za koga se izgleda vezao, što može dosta da bude problematično kada on bude morao da preda beba Jodu za imperialcima za svoju nagradu i za sve, jer on se ipak bori za svoj klan, mandalorijanci ne gledaju sebe, oni gledaju klan, oni su takav da. tip. Znači, neću sad ulazim u to tako nešto, ali oni su takvo društvo koje prosto radi zajedno, oni rade za klan, oni rade za Mandalora, njihovog vođu, da. oni rade za sve, za dobrobit svih, ne za solo dobrobit. Što je da. velika razlika tako, između tako njega i Boba Feta i Django Feta, koji su samo jurili ono, samostalno, samo zadovoljenje, samo svoj interes ugledali. A zato što su bili na neki način exiled. Definitivno, iz, iz, iz ali su oni bili, oni su bili jedini live action mandalorijanci koje tako smo je, videli. Tako, je, tako, je, tako, da tako, tako da ono, I druga stvar koja mi se dopala, što smo već pomenuli uh, tuču protiv uh, e, uh, e, boss K-ovih ljudi, uh, šef K neće biti srećan, to je vjerojatno neki KGB, ovaj, njihov ja, Star Wars boss <laughs> K. Ali mislim da ono, kada je ubio jednog od njih, njima je ispao onaj tracker koji on, koji on dobio, koji je vodio na bebu. Da. Mislim da, je, da su možda imperialci bili u fazonu, evo ti ovaj komad metala, To ti je za početak naplata, posle ćeš da naplatiš ostatak kad doneseš. Poslali su ga tamo, poslali su i IG 11 tamo. A onda su uzeli Trandoušani i poslali da Trandoušani ubiju Manda i da preuzmu ovo i da odnesu ovima za mnogo manje pare. Jer da. možda ni nemaju tu nagradu koju su obećali Mandu, metala, da? ali su bili u fazonu, on može da razbije onaj Stronghold, a oni će njega lako da razbiju, kao taj jedan čovek, njih je pet, kao četiri, koliko god smo ih poslali, pošto možda nisu ono bili svi, realno gledano kao oni će njega skren, da, ono, sklone i onda ja mogu bebu da imam za sebe. Tako da može bude vrlo zanimljiv taj onaj Betrayal of the Empire koji smo viđali i ranije, ne možemo da kažemo da nismo. Naravno. Koji smo videli posle i za First Order da je nasledio ta ako jednom ne uradiš kako treba, više nikad te nećemo uzeti tako dalje, tako dalje. We're altering the deal, pray we don't alter it any further. Da, da, da. e, bukvalno, we're altering the deal. Oh, da. <laughs> Ali, to je taj, to je taj moment koji ne znamo još šta će se desiti, ima mnogo plot twistova koji mogu da se dogode u trećoj epizodi, a, u tre, a treća epizoda, bukvalno koliko mi spekulišemo, može da bude, e, Mando leti kroz svemir, crko mu je motor, mora da ga popravi, beba Yoda mu ubaci deo u motoru, zašto ne može da dohvati rukom pomoću sile. <laughs> Nadajmo se da ta, tako neće biti, nadajmo ja se. Ja se iskreno nadam, ali poznajući taj neki Star Wars moment, oni imaju te kada glavni lik uđe u svemir, obično glavni lik ima problem sa brodom. Pa valjda su ga popravili kako valja tamo njih dvojica Mando obzirom, i ovaj... Obzirom koju su montažu imali u te popravke, ono bukvalno ovaj, time lapse, a, verujem da je to dobro. Da, ako ne radi, e onda i montaža i Osim sve. Osim ako džave nisu pojele jedan deo i zaboravile da im vrate. A već kad smo kod e, hrane i džava, kako su napali ono jaje, znači... Ljudi, jedno jaje snagu daje, džavama treba snaga, šta je to? Boga, e, jedno e, jaje na njih 50. Najgore, ja sam večerog snela tu scenu i opšte mi nije prijelo. <laughs> Ja sam jeo isto, meni bilo super, rekao prijatno ljudi. <laughs> Ali momentalno da sam ja bio u kao, ok, možda hoće da uzgaji onog, onog Blatoroga, tako ćemo ga zvati od sada. E, Blatorog, može slažem. Blatorog. Uh, Realno e, Blatorog. Ali... Možda da ga uzgaju pa kao da im bude ono radna snaga ili nešto. O ne, oni op da mi to molim, Molim ljude koji rade kanon da dobijemo nekog Java džedaja. Kako je onaj zasek ono jaje? Da, da, samo... Kako ono bilo profesionalno sečenje? Dajmo A, da, da, da, da pobije I... hoće. I... <laughs> Ljudi, ja se Java plašim i ovako, igrao sam dovoljno Star Wars igrice da znam koliko Java mogu da budu nezgodne. Apsolutno. Dajte Javi silu i, i lightsaber, ne mora ni lightsaber, dajte Javi silu. I džava može da vam upropasti život. E, e da zato sam ja dovoljno Hanta igrao u be, originalnom Battlefront dvojici na Tatooine. Jo, Joj, to sam ja, baš sam juče igrao tu igru, baš sam juče igrao Battlefront dvojku, Hunt na Tatooine. Da, da, da, imaš one taskene i... i da, Sand People i džave. Na džave kako je to bilo dobro? Kako je to bilo dobro? Ove, ovaj, definitivno, definitivno da Ne znam se koje sam više volao da ubijam, Evoxa ili Džave. Viš, Jao, ne! E, A ne može da kaže Evox iz originalnog... Da, Vikend Lazare, Evox iz originalno... Da, Viket. Ja imam minijaturu Viketa, stoji mi na polici, nemoj tako. Viket and Gabana. Ali mi smo, mi smo, u zove? mi smo u zadnjoj epizodi imali smo pitanje, pošto nisi bio, nisi vrto se čuo, ovaj, ne znam koliko si nas pratio, Marko, ovaj, slušali smo, ovaj, uh, imali smo moment, <laughs> imali smo moment ovaj, što se tiče ovoga, uh, Imali smo pitanje, Miketa. Da, imali smo pitanje da, kako, da. Je, kako su uh, Ivoksi sašili Lej onu haljinu koji tako perfektno stoji u epizodi 6. I onda, onda je Lazar ovaj, osmislio prvu, prvu modnu kuću u Star Wars istoriji Viketen Gabana. Može da je tu loše? Pa, pa ljudi, <laughs> ništa, ništa, <laughs> šta, samo ništa, ti kažem, samo ti kažem ovaj, da, da to... To su mi gledići dobrog srca jednako Star Wars, mislim, to je sasvim okej. Okay. Ja nemam ništa protiv. Ne, ne, samo ti znači, kažem, znači, znaš da originalna Postoji vikend. Vikend Gabana. Kuće, da. S obzirom da vodim Star Wars FRP, to ću ubaciti u moj FRP. To sad postoji kod mene. Lazare, ako treba, plaćam ti neku naknadu. <laughs> Za autorsko delo. Autorska prava, da. da. to, to, to. Trademark Ali, pazi, pazi, primam samo, isključivo samo imperialne kredite, znači ne može ono Mon Kala, onaj pa, pare, ono što je, <laughs> samo imperialne. imperialne kredite, imam više u banci i čujem, opalim, opalim dosta vrednost. Može, dajem to, to, to nije problem. <laughs> Da, sad im je opala vrednost. Idi na Korusan, ti imaš bankicu, tu će sve da ti reše. Mali Evox radi u njoj, znaš. Da, da, da. Mali Evox hacker. Da, da, ali da. Evox nosi taksito. One, one, ono pingvinsko delo, da, bukvalno. Da, da, da. da. To naravno Weekend Gabana, jel? <laughs> Naravno, ko drugi. Ali, ne, meni je hit bio što je George Lucas originalno hteo da Endor bude planeta Vukija, ali nije imao resurse da napravi toliko Vukija a i kao Vuki su kao malo tehnološki pismenija rasa, tako da. da ovi više Originalna ideja mu je bila da ta poslednja borba, bitka protiv Imperije bude da budu Vuki, kao Čubaka da je skupio svoje da. pleme, svoj narod i onda je shvatio da nema kinte da napravi. To je bio zono, ok, da napravimo manju verziju toga. I imaćemo više para, jel mede, je. Yeah. da, i napravimo onda još dva standalone filma, Evoxi. Da. Jel to je svako tražio? Mm. Yeah. Caravan of Garbage. Caravan of Garbage, tako je. Ne, ne, to će biti za džave film, Caravan of Garbage. Jao, da! <laughs> Sand Crawler of Garbage. Ne, karavan, bit će više Sandcrawlera. Više Sand Crawler, da, da, da, da. da. <clears throat> dakle, gde smo mi stali u ostalom? Ja sam više sad da zaboravio. Slučaš, onako počinje film, ide, i muzika. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. To, to, to. I onda onako prva scena u filmu nije planeta koja se onako uveličava, nego je prva scena u filmu Brown, pa se udaljava, pa vidiš kapuljaču, pa se udaljava, pa vidiš neko oh, biće, pa se udaljava, da. pa vidiš džav, pa se udaljava, pa vidiš lightsaber džavi u ruci. I slučaš, Putini! utini! divno, pa, divno. I dole ide citat, you, you, you sound like a Wookiee. <laughs> Da, da, da. Jao, ali to kad su mu rekli u sound like a monkey, mm. znači... Znači, to se baš, baš, kad čujem nekoga... popizdeo tada. To je baš... Mm, kad čujem nekoga ko naglaba neki jezik tipa engleski i srpski, ono što bi stvarno trebalo sad da znamo, bukvalno će mi ono biti you sound like a monkey. <laughs> u, da, da, da. To će biti mim, to, to, to je mim. Nema. Ovaj, znači, e, epizoda 3 je bila meme goldmine. Man, Mando, Mando nije goldmine, Mando je meme planet. A da, da. Znači, boga mi ima dobrih momenta, definitivno. Mislim da su napravili ozbiljnu priču, ovaj... Za, Ali... zato, zato, se, zato ne mogu dočekati Kenobija. Jer ako je ovo, takvo imamo ima. A Ivan McGregor je već utelotvorio gomilu. Boga mi... A pazi ovo, kad bude, kad bude Cassian, pa kad bude K2SO još bio. Jao, Ja. Pa, e, ali Kastijan mi, na primjer, nikad nije bio lik koji me je mnogo zagrijao. Meni je bio je Soul lik koji me zagrijao, ali nećemo sad... I, I, I, I, fi I find that idea vague, but very convincing. <laughs> very convincing. Vague, ne, vague and convincing. Da, da, ali sad je, ali pošto da, je ve... imam da, i da, da. very convincing. da, da, da. da. <laughs> Kako se zove, e, ali definitivno moramo da pokušamo E, za Manda kada se završi prva sezona moraće, ljudi će mnogo početi opet na cosplayima da nose mandalorijanske oklope i tako to, to sam primetio. Mislim, pop kultura ne može da se ne veže za serije, tako da mogu da zamislim ljude koji nose tako neke stvari i onda mogu da zamislim ljude koji će se obući kao džaba imati natpis onaj kao you sound like a Wookiee ili tipa obući će se kao ono, no, no, biće normalni i onda će nositi na štapu neku kutiju i unutra će da bude Baby Yoda ili tako e, da, nešto. Da, da, da, da, Mogu da zamislim i takve sprednje koje će biti super cool u stvari e, za neka dešavanja manifestacije. Jadu, cosplay Yoda, Jadl i Baby Yoda. Ja. To da, da, da, da, da. Uj, I nazovu ja. se, šta se nazovu? The Green Family. Da, da. Death sticks and chill consequences. joj, joj. I, e, ali ovde nema Netflix and chill znači u ovoj seriji nemamo momena toga kao bench watchinga, moramo da čekamo, to je ono isto malo... I to, i, ali to je prava stvar, zato što... I, ali to je staromodno i sviđa mi se, to mi više odgovara nego ono kao ok, ja ću izbenčovaću i zaboravit ću prve tri epizode dok odgledam sve ostalo. Tako je. Ovaj, a... O, vidite, jao, samo još jedna fora, jako cringy za Jodu i Jadu. Toga, toga Pazi sad ovo, pazi sad ovo. Use the force before intercourse. Ok, ovo ću da nacrtam, da zapišem, da zalepim na zid i da upozoravam ljude kad ulaze u sobu. Možemo <laughs> da, da, da, da skratimo. Možemo da skratimo. Be, be safe, be safe in your interforce. Oj. Znači, <laughs> A, ovo je već postoje postaje cringe worthy, ali dobro, to je sve fair, to je sve okej. Okay. A gde smo mi stali kod Mande? Ja, to mene zanima. Stali smo na moje teoriji o imperiji koja će da ga izda i koja je poslala Trendovšinu da, na njega da, kopnu, a ne bebu. Istina, istina. Samo moram da kažem, ovaj, obzirom da ovde imamo sada predsednika Lucasfilma i novog uh, naslednika Boba Igera, odnosno šefa Disneya, ovaj, ja, moram, <laughs> ja, moram, ja moram da pičujem što pre oću, oću film o džavama, oću Caravan of Garbage, oću to što pre. Znači moramo sastaviti, i napisati film i pičuvati ga A Azarem, Jel se slažeš da zaposlimo Filipa da nam napiše tekst, da ga daćemo mu neku kintu, pa neka se on snađe ja ću, ja ću, za ostalo i dobit će ja ću, to je to, to je to, dobio. Ja ću Evo, slediću, završen, kratko ću točan Beograda da snimamo na deponiji, nije problem. Uh, ja, ću, ja ću biti novi Jar Jar Abrams. <laughs> da, da, da, da, da. To će ti biti... to rekao Jar Jar Abrams? Da, apsolutno. To će ti biti umetničko ime. Da. to mi se sviđa. <laughs> <laughs> Odlično. Znači sledeći, ovaj, vidim, vidim već da će neki sledeći specijal ovaj, našeg podcasta Radio 202 biti prvi draft mog scenarija za Caravan of Garbage. <laughs> Nije, to možemo, napravit ćemo, e, kako se zove, Tatooine 202 Special, Special Caravan of Garbage, gde možemo lepo da uzmemo i da napravimo uh, ceo skript za film i onda, drama. kako se zove, to da predstavimo ljudima. Radio drama. I to, i, To, to, to. I to da. šaljemo odmah, kako se zove, e, Lukas filmu i dajemo naše imene u zonu smo hoćete ovo, dajte nam pozicije koje smo zahtevali, koje si ti malo pre naveo, tako da mi, hoćete, mislim, da je to fair. Hoćete pare, hoćete slavu, hoćete da se izvučete iz problema u kom se trenutno nalazite s filmovima, evo vam novi film. Evo Ivan Džave. Evo vam novi film, znači prodaćete igračaka koliko hoćete, napravit ćete kampanju boli glava, Znači, ne može mimova odane, koliko hoćete. Mimova koliko hoćete, jer to bože, to je danas, uh, pa vidimo koliko je Jar Jar, koliko je Jar Jar ovaj, napredovao u smislu, uh, da kažemo, pri, da koliko ga fanovi prihvataju sad kada je deo mimova i svega ostalog, Ahmed Best je dobio takav aplauz, da to nije bilo normalno. Joj, baš sam ovaj, išao. Jer se, jer, se, jer se percepcija prikvela promenila, oni su sad postali mimovi. A da, da, da. mimove. Prosto niko ne može da bude loš na prikvalima sada. A, a tehnički, tehnički, Mandalorian je prequel sequelima, tako da... Tako da... Tako, tako da je. prequel memes... To je to. <laughs> Ara go! Mora prequel memes, nemamo šta drugo. Da. Znači, ako, ako nešto postoji, što ti kažeš vezano za prequel, to su mimovi, ali na primjer, eto, ja sam malo mlađi Star Wars fan, što bi se reklo, tako da ja mislim da je moja prva Star Wars epizoda koju sam ikada odgledao, verovali ili ne, uh, bila Imperija uzvraća udarac, i onda sam posle toga odgledao drugu i treću epizodu, četvrtu, šestu i tek sam na kraju gledao Phantom Menace. Tako mi se znači, nešto znači, zadesilo. Najbolji si za kraj. Najbolji za kraj. I, Verovali li ne, meni je Phantom Menace do izlaska Rogue One bio omiljeni Star Wars film. Samo zbog Darth Maula. Znači nisam imao razloga da ne volim taj film, kad vidim Darth Maula u njemu. A onda se pojavila Gene Erso i uh, pojavio se Kate Uso i onda prosto ne možeš protiv Kate Uso-a, da, realno. ne možeš. Tako je. Napravljen je da bude onaj klasičan, ali to je to deli, delim to mišljenje, meni je Felicity Jones preslatka, ne kaže ko šta hoće. jeste, jeste. Dobro, neću sad, imam još, ima, ima još fora, ali nisu prikladne za ovo mesto, tako da nećemo. Da, A, mislim da smo već daleko duboko otišli tamo da smo trebali da idemo, tako da, da, a što se tiče te imperije, iskreno, e, mislim da, mislim da je to tok koji će biti, mislim da je Mando je već doživeo promenu savesti u saradnji sa IG-11-icom. Jer Definitivno. i njemu je uslov bio do ne, možda dođe i mrtav subject, ne mora da dođe živ. Da, ali IG 11 je robot. Njeg, on nema taj koncept života kao Mando. Ne, slažem se, ali i Mando je mogo da bude u fazonu delimo nagradu bez obzira, odnesemo mrtav subject, meni, meni to je validno, jer meni su rekli da ja mogu tako da uradim. Nego, e, ali je... to je taj moment, to je to Mando gde se on sazreo, gde on stvari skontu da. neke stvari da, možda. Da, upravo to, on tu sad, on sad ima tu taj change of heart prvi, koji verovatno nakon što mu je ovaj Cute Yoda spasio život, a, verovatno da sad, mislim, efektivno jeste mu pomogao mnogo. A, ne bi imali seriju da nije Cute Yoda, zahvalite. Da, apsolutno. Za svi cute Jodi. Ovaj... Zahvalite se prvo Jodi i Jadlu, u stvari, zahvalite da, se da, njima. Da, da, da, da, da zahvalite da, da, da. se Lazaru na genijalnoj, na genijalnoj uh, operskoj numeri. <laughs> šta, šta, <laughs> kako, kako, kako, kako, ovaj, kakav je stvari afrodizijak Mon Calamari baleta, Uf, <laughs> ja, ja, ja, joj, joj, joj, joj. Znači, znači sad, sad, sad, sad mi idu kroz glavu oni, o, o, oni, uh, kako se zove, bre, monkala, kako plivaju i, ne, ne, ne, ne, ne, ne. A oni u stvari jesu, ovaj, oni u stvari jesu, kako se zove, po znacima navoda plodovi mora, tako da. Pa dobro, Fish Sticks, je potpuno ok. Okay. Dead Sticks, <laughs> Bolje Sticks nego Dead Sticks. Bolje nego Dead Sticks. <laughs> divno, predivno. Uh, da, tako da... A, u da, znate ko im je prodao Dead Sticks? Onaj lik iz... Uh, što mu je Obi-Wan rekao... A, Sliz Bagano. Kako... Sliz Bagano. E, da, da. On im je lično da. prodao. On im je da, prodao. Da, da, ima, ima smisla, ima smisla. Do you wanna buy some Dead Sticks? I onda, i onda yes. kaže, I onda bi vam kaže yes, i sledeća scena directed by George Lucas. A, da. Joj! <laughs> ovaj, ne. The destix in you you will feel. ja. And suddenly I I odjedno sam izgubio svu tvoju emociju. <laughs> to je to. A, ne, a... a strast veoma kratko traje kada živiš 900 godina, prosto... Pa da. Pa tebe Mora malo da... Što znači da onda Dexter uopšte ne utiče na tebe pa šta ti to, koliko smanji on? Imunitet ništa, brate. Ništa, bukvalno. Ne utiče. Još ko zna šta je on tamo na Degubi, bre, sve travuljina, ko zna šta je on tu pušio još. <laughs> jo, ne! Jo, nije on travuljina, on je ona čudovište iz močvara, uzima njihova jaja i kod džave, secko je... Ili, ili, ili je lizo neke one... E, secko je valjao jaja. Žabe, znaš, je lizo. E, a, ne, pa ali videli smo da bebi ode jede žabe, znači... Uh, Eto. Degoba fazon nije... A svi koliko ima zenice ogromne? Pa sad ti meni reci. Ali koliko je to cute meni, znači... Ja, e, to je onaj moment, ima nešto u tvojim očima što mi ne da mira noćima. <laughs> ne! Ne! ne! <laughs> Embrace ne. the dark side. Embrace the hate. Ja, ovo sam morao napraviti kao mi, majko Božija. <laughs> Ljudi, ja mislim da je ova epizoda Meme Goldmine. Ovo je u stvari prikol epizoda Radio Tatuina. Da se ne lažemo. Tako je, jeste, jeste. A, ne, ovo moram napraviti sad. <laughs> Kad napraviš šalji. Ako je neko slušalaca ostao i dalje, ako niste klika availovali pre jedno 30 minuta, <laughs> Ovaj, onda ste stvarno hardcore Star Wars fanovi da, i zahvaljujemo vas i volimo vas. volimo vas. Da sve, da. Da. Bukvalno shout out za sve i, i, i neko od vas u pa da, našim pad, srcima ste u našim srcima. Grudi, padne mi na grudi. Padne mi na grudi. Da. Ja, ne, ja. mora mi to, ja. <laughs> Filipe, Filipe, smiri se, smiri se. Znaš, ima ona, ima ona Anakin stop Panakin. Da. Bananakin stop Panakin. Bananakin stop Panakin. Da. Anakin stop Panakin. Jesus has a Planakin. <laughs> I Obi-Vanova slika. A, jevo, a da, <laughs> jevo te, okej, okej, okej, okej, okej. Dobro, ovo je već živ mim, ovo nisam ja izmislio. da, da, znam, sad to znam. Ja, ovaj, Nisi baš... to ljudi. <laughs> Nemojte ljudi, ko Boga vas molim. Po silu. E, kako... Ovo je, ovo je bilo super. Nego, što se tiče Manda, onaj moment njegovog završetka druge epizode, gde on odleće ono kao svemir sa bebom Jodom i gde je ono, ono kao vidi ga kako ovaj spava, hrče i sve u fazoru kao, ja ću ovo da isključim, smetaš mi, nervira me tvoj zvuk i on kao isključuje, da tako izgleda, a u stvari vidi se opet ta neka njegova briga, e, vezivanje za tu bebu. Da, da, da, nije onako hladno krvan, da, da, znaš. Da, da, koja je starija od njega definitivno, jer šta, Mando možda ima 30 godina, nema ono više od toga. danje. 30 da, maks, znači nema on 40-50 godina. Znači, beba je bukvalno starija od njega, ali vidi se, kako se zove to, kao da je postaje neki onaj father figure, koji možda su malo prerano uradili u seriji. Iskreno, taj Change of Heart mi možda bio malo prerano. Možda, opet, ima smisli zašto je ovako rano bio. A možda su trebali da ostave jednu, dve epizode gde on stvarno ono cold-bloodedly skuplja svoje bountije i onda nađe na to. Jer mi smo videli jedan bounty i videli smo one koji su već kao uhvaćeni i skontali smo mi da je on hladnokrvni lovac. Ali možda je trebalo još malo toga možda malo samo još da se toga vidi, da je tipa na kraju druge epizode on našao bebu možda bi to bilo kao da vidimo prvu epizodu na njegov stvarno hard cold, cold hearted moment i sve. Ali, no, pa dobro, da, ovo je da, sas... moguće, ali ono, okej, okay, sad to nije neka prevelika ovaj, zamerka. Verujem. Nije zamerka, ovo je samo predlog za kad budu pravili nekog drugog bounty huntera za seriju, čisto da imaju ideju kako to da urade na drugi način, da ne bude baš copy-paste. Da, da, da, da, da. Treba pa, da imamo šefa Disneya, gospodina Marka Višekona. Ma, <laughs> naravno. <laughs> <laughs> Joj, ja budem direktor, to će biti super. Ovaj, Samo da što, što, što sam teo reći, ovaj, ono što je meni bilo isto jako dobro u toj eh, interakciji sa IG-11-icom, I will self-destruct. O, oh, oh, da, da Čovek, odnosno robot je lud, majke mi, znači ono kao, ovo ne valja, I will self-destruct, ovo ne valja, I will self-destruct. Kao, sačekaj, da. sačekaj, dobro, dobro, post dva minuta, I will self-destruct. Znači... Uh, eh, ja, ali, pokazuje neki način koga je pravio, kako je napravljen, zašto je napravljen. Znači, on je napravljen, odeš, go fetch. Ako ne uspeš da fetchuješ, nećeš ostati sa njima. Znači, sad distraktovat ćeš, oni neće znati napravio. Slažem se, ali ti si assassin, bounty hunter, robot. Ti bi trebao da možeš da se snađeš pod pritiskom, a ne da odmah kažeš self distrakt a pa, znaš zašto? to je uh, IG-11, znaš. E, ali to nije IG-88. Zato... Dobro, ovo je 70 verzija. Oni nije IG-88, to nije... Jasno mi je, jasno mi je, ali opet mislim e. ono... Pazi, ovaj... po starom loru IG-88 nastao. Kako se ja sećam, on je bio jedan od onih uh, e, droida koji su radili kao eksperiment sa, da imaju svoj svest. I bukvalno ima knjiga, zove se Star Wars Tales of the Bounty Hunters, koja je stvarno super knjiga, i njegov naslov se zove Therefore I Am, The Tale of IG-88. Što je toliko bilo da, da, da. napisano, I have spoken. I onda vidim IG-11 kog potpuno vidim drugačije, ošte nije taj tip. IG-88 koji je bio kao, ok, živeću, guraću, boriću se, kao i Mando. IG-11 koji je u fazonu kao, ok, ako ja ne eksplodirat eksplodiraću, poslaću drugu verziju i eto, idemo dalje kao nema ta tu svest, nema taj drive koji ga vodi negde. Da, pa dobro, jedino ko je to zavisi na koga šalje, ako zaista imaju na tonu njih, pa onda zaista nije ni bitno. Ovaj, mada opet mislim to su ipak ozbiljni droidi. Da, šiju, yes, bi oni lepo. Jesu Roger Rogeri, razumeš, pa... Da. Da, da, su, Joj, da su da su odmah da ono, Roger, Roger. kriza, razumeš, čim im se nešto loše desi. Kao... Roger, Roger. <laughs> ono, ono kad kaže, ovaj, ono, u Clone Warsu, kao kad se pojavi, ne znam da li oni Obi-Wan ili Anakin, i kao, ovaj, i sa dva Roger Roger i kao, there's two of us and only one of him. It won't matter. <laughs> znaju i oni, znaš, znaju i oni. Pa znaju, razumeš li, ja sam meni to, ali to je, meni to podsjeća, znaš, ono kao, okej, okay, njih je 50, ja sam jedan, a ovo self distrakt. Mislim, znaš, malo ima, to, je... ima neke mere, jer mu je kao opasno lupa, ako ga uhvate, onda mu izvade onu bombu i sve, otko znam. Kao, ima tu dosta filozofije. Dobro. Ono što sam primetio za ratove zvezda, što stvarno imaju po defaultu droid Lady su im uvek comic relief. Uvek. Pogledaš Artu Ditoja i si 3 i u originalnoj trilogiji u prikvalima oni su taj comic relief moment, sem što je u prikvalima dodati Jar Jar. Da. Pogledaš u ovom Rogue One-u, imaš ovog uh, k 2 so U Solo imaš ovog, kako se zove, L3, ja mislim. Da, L3. Ova, of robot koji je ono kao feminizam i sve, ali isto je smešan, nije onako stvarno je prenaglašen, smešanje. U ovim novim imaš BB-8, da stvarno uvek guraju droide da budu ti koji su smešni. I onda sad dobijaš droida koji je asasin, koji je potpuno radi asasinski i dalje je smešan koliko paniči i koliko neke stvari ima. To mi se baš onako dopao, te neki kontinuitet koji imaju. To je cool da. baš. Ovaj, to ima, mislim, ima ta teorija, teorija uslovno rečeno, eh, da su droidi inspirisani, pošto jer to bože je Star Wars inspirisan nekim momentima iz naše istorije. A, da su druidi inspirisani sad ću da odem jako duboko, znači nakon svih onih provala od malo... Dublje od Jodi Jidla! <laughs> ne znam Nećeš da će otići dublje od te teorije, veruj mi. Inter, Interforce će biti ozbiljan. Nešto je otišlo A, jako duboko. Ne, ne, sad ću dodem, da sad ću dodem, da sad ću dodem da ovaj, u totalno drugu krajnost u odnosu na sve te, odnosu na sve te priče od malo pre otići baš onako, ovaj, E, druidi su, koliko se ja razumem ovaj, u te inspiracije vezane za Star Wars, druidi su inspirisani iz doba, sad pazi, od kad se trenuo čoveče, iz doba grčkih tragedija. Kad su oni izvodili one sve svoje predstave, uvijek je orkestar, to je u stvari orkestar uslovno rečeno, to su to bila grupa ljudi koja je u stvari komentarisala šta se dešava. A, to su droidi. Znači oni su sa strane, oni su sporedni efektivno likovi, i oni će biti ti koji će stvari sve to što rade ovi glavni. Pa sad, da, kritika na društvo. Samo, samo što su oni to spinovali malo još sa humorom. Pa dobro, da. Ovaj, u, Artu Dito je najvulgarniji, Artu Dito je najvulgarniji lik u istoriji, pošto svaka druga reč mu je bip. Ali u da. principu da. ono, to je... Joj, ne, ne, svaka druga, svaka reč mu je bip. Pa da, da. svaka reč mu je bip, tako da on je najvulgarniji. Koliko je vulgaran da su morali bukvalno da mu cenzurišu tekst. Da ga cenzurišu ceo tekst. Tako je, tako je. Tako da, ovaj... Strašno to je to, mislim, nema šta, oni su uvijek, tak, oni su uvijek taj tip likova. Jedno što sad uh, ovde je taj IG-11 služio za nešto drugo. On je tu bio da, dobro, jeste, I will self-distract je taj moment. Ali moment da. je moment gde on ulazi unutra i bude u fazonu, uh, nosim ga mrtvog, podiže pušku, to više nije samo komentar, to je sada... Uh, Ozbiljna pretnja. Ključan, ključan da. moment s aspekta priče gde da. Mando mora da donese odluku u trenutku da li je siguran da želi da se tako priča završi ili da ipak sačuva ovaj, Cutie odu. Bebirona. Da. Da, da, ima smisla. Tako Opet da... vidi se taj onaj ubilački moment Assassin Droida, kao nebitno mu je, lakše mu je da vuče mrtvo telo nego živo. Da. I još pogotovo mm. neko malo mm. koje... Da, ono kao zamisli malo što meči, pa mora da jede, pa ovo, ponada, da da bre. Pa se uneredi. Ovako, stavi ga u neki sanduk i, samo ga izbaci njima na telo i kao, evo ga na. Tako da ono, da. Da ne kažem I can bring you in cold or warm. Tako je, evo ga, evo reference na joj. konkretno prvu epizodu, sviđa mi se, sviđa mi se, sviđa mi se. Joj, joj, ono, ono joj, sviđa mi se. Ono ko uzmeš jelo za poneti, ili tako Lazar? Da, da. I can bring you pa in cold to, to, to. or warm. Eto, još jedan mim, još jedan mim. A, to već ima kao mim. Ehm, ali kako se zove, ono što je meni isto mnogo interesuje i ne znam kako je Bebac završio tu. Ko su ti pirati? Pa ti sad rekao, Jadl je tu odnela, pa... Pa jeste to, ali kao šta je, ona njih platila 100 godina kasnije još da ono kao čuvaju. I druga stvar, ratovi klonova su trajali oko 3 godine. Ratovi sa Imperijom koliko? Sve ukupno u odnosu na Clone Wars oko 15 sve još godina. Znači oko 20 godina. Kada je Bebac nastao? A pre 50 e, Bebac pa ima 50 godina. Trenutka između, između sequela i originalnog trilogija ima 30 godina, ako se ne varam. E, ne, 15. A između sequela i originalne, izvini, da, izvini, da. izvini, ja sam čuo između sequela i prequela ima 15 godina, kao Luke, koliko je odrasto. To je to. Pa 19 ima između 19, prikvela i originalne. 19, ovo je 30. 49, vink, vink, vink. Da, znači u suštini može da bude i za vreme, da, da, zato što ima 30 godina, uhvati malo imperije i to je to. Da, da, ima, ima smisla. Ovo može bukvalno da bude ono godinu dana pre početka novog, nove trilogije, tako da ono, ne znamo pa tačno gde se nalazi. Ne, nije, ovo je, ovo je malo ranije. Mislim da je ovo malo ali, ranije. Da, ali nemamo onaj glavni pečat vremenski gde kažu, nego A, pa kao... Pa ovo je, rekli su, pet godina valjda posle povratka Jedi-a. E, pa Mandalorian. onda Mandalorian. Onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda je Bebac Yoda ako je to tako, ako ima 50... Onda imamo tačnu godinu, možemo da napravimo, da. Onda, onda Vebac i Oda 5 plus originalna trilogija traje... 4 godine. 3-4 godine, znači to je 9, 19... Da kažemo 10. 10, ajde, to je 15, 19 godina do Clone Warsa, to je 34 godine. Znači za vreme... I onda... Clone Wars je trajao 3 godine, tako nešto. Pa, beba izgleda začeta kada i Anakin, bre, 41 godinu pre bitke na Javinu. Pa onda je sve jasno. Onda da, pa da, da, to je Pa, je, pa, pa Jode pa i Plegu su se takmičili ko će prvi da dobije klinca, da bre. Pa to je to. Ne, ne, ne. Ja pa to je to, Čiknac će biti bolji. Ja, sam, ja sam teo da kažem, Chosen One u stvari nije niko, nego mali beba Joda. E? E, e, ima i toga. Ima i toga definitivno. You were the chosen one, you were meant to destroy the city and join them. I onda vidiš malog bebu Jodu koji dolazi u fazonu. Ready I am not you, you, you, were, you were meant to be cloned by the Empire, not, not escape them. <laughs> Da, da, da, 41 godina pre bitke na Javinu i to se taman, onda 4 godine traje originalna trilogija, a ovo je 5 godina posle, taman, 50. To je to, da. Znači, znamo kada je Beba Yoda nastao, to smo isto sad stavili da. timestamp. Da. To je, Eto, to je već ono nešto. Bavili smo se i naukom, nismo, nismo e, samo prositi. Edukativan je ovaj, ova emisija, čak i edukativan. Ne priča samo o Mislim, ovo, mislim bi vlada bio za... ponosan na nas. Mislim bi e, vlada e, bio... I, ali, ali pa reći da možemo vladi da pošaljemo direktno snimak, prvo onda presluša. Nemoj. Znači, a poč znači, karakiri da... Šalim se, ovaj, svakako, svakako će on to dobiti prvi, pošto će on to da kači na, na, na internet, nego... Da, da, da. Ali kako se ali, zove, zanimljivo je, da zanimljivo je. Da smo se bavili hronologijom, to će, to će da ga obraduje. Dok ne čuva ovaj deo, da. dok ne čuva ovaj deo pre hronologije. A i ne znam da ste imali emisiju koja se bavila cijelom kronologijom ratova zvezda, to bi bilo zanimljivo napraviti. Eto nas, eto nas. Ono, samo, samo vidiš, uh, poslove moje rečenice IG-11, I will self-destruct, I will self-destruct, I will self-destruct. <laughs> Kao jedino rešenje, da. Eto, eto, eto kako ćemo da vratimo vladu, Lazare. Da, da. Da kažemo da, da. specijal povodom Star Wars hronologije. Znači, nisam vam dovoljno zanimljiv, bolje vlada umesto mene. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ti si nam dao, ti si nam dao preduzetničku ideju, ono tipa... ne, fazon, fazon, ovaj, fazon kad ti, kad, kad ti Marko daje ideju, I have become more powerful than each other, I have never dreamed of. ono, he's too dangerous to be left alive. alive. to, to je to. Divno, predivno. Joj. Da. Joj. Dakle, Znači, boli me, boli me stomak. Finalna, finalna, finalna, finalna, finalna mišljenja, ekipo. A, ovako, a, šta mislimo za dalje? A, šta očekujemo za dalje? I... Ovaj, ajde da se završimo na tome za početak. Šta očekujemo i šta mislimo za dalje što tiče ove serije? Ajde, Lazare, kreni slobodno. Znamo Aha. da želiš. <laughs> <laughs> Pazi, za dalje, da se sam da se ovaj kvalitet koji je sada predstavljen da se samo ovaj održi, što ja mislim i da hoće. Ovaj on još mandalorskog lora, to nikad dosta toga. Absolutno. I ovaj to je to. Mislim čekamo naredne epizode, ne mogu da, ono nedelja ne može da bude duža. Mislim da ne mogu da, da, da dočekam rošta, ono ko 7 godina da trebam da sad da čekam ne 7 dana a ne 50 godina. Čekali smo i više da. za Star Wars filmove, tako da nije strašno. Da, da, da. Da ne čekaš, da ne čekaš 50 godina kao Baby Yoda. Kao, kao Baby Yoda, da. Joj, da cic! Da, da, da dobiješ screen time. E. Ju. A Čale mu uzao screen time, mislim, mora prvo Čale pa sin. Pa, da. da. kako ide patrijarhat, to je, mislim, to je pa, normalno. To je, to je priča Star Wars, to uvek možeš da kažeš kao pod naslov Star Wars filmova uvek bilo očevi i sinovi, znaš, pa kao onda je ovo i ovo je to, razumeš? Tako je. Ljudi, tako... pa novi film, Yoda x Jadal, a Star Wars story. Pa to da se ekranizuje ovo moja teorija. Ha, moramo, moramo. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. To će biti paralelni storyline u Caravan of Garbage, ne brinite ništa. Ne, to ništa nije paralelno, to je sve main storyline. To je u stvari sve povezano sa glavnom pričom tako što, što su postojali u istom univerzumu, u neko pa, delimično isto vreme. Ne, ne, ne, jasno, jasno, nego se, paralelno te dve priče su storyline-ovi u, u Caravan of Garbage. Ovaj... Juj, da, Caravan Caravan of Garbage može da bude to i skupljanje Artu 2 i si 3 na... To je u stvari završetak Caravan of Garbage-a, kada se jedan ostvarno da. odvojio i pokupio Artu 2 i si 3 i odveo ga uh, Larsovima. Recimo. Prva stvar je kraj Caravan of Garbage. da traje to, ali okej. Okay. Pa dobro, Caravan of Garbage kreće od neke tri, uh, e, 60. godine pre bitke za Javin i guramo. Od Mos Epse do Mos Eislija. Pa dobro, treba im vremena da pređu, viš da su spori. Jao, ne. Onda ih stigao pešaka. od, od, od, od, od, od, od Mos Espe do Mos Eislija, pa gdje god ta planeta gde se Mando nalazi. Joj! Pa da, Mos Eisley su uzeli brod, e, Han Solo ih je prebacio za neku sitnu kintu, oni mu orušili fa Falcona, zato Falcon se toliko razlikuje u epizodi 4 i u solo Star Wars, movie, Star Wars story, zato u stvari toliko oronuo Falcon onaj kasnije, jer da, on da. prevozio džave, a džave su mu samo pokupile sve. Džave su naplatile to što je on imao privilegiju da ih vozi. Jao, majko bože. <clears throat> <clears throat> znači, <clears throat> znači, so much, so much potential. <laughs> Da. Unlimited power! Unlimited, unlimited, unlimited potential. <laughs> Dobro, to, to je to što se tiče mišljenja na Mando koji nam je totalno bio sporedna tema sada. Apsolutno. A, Ovo je ništa, Mare reci. Lazare, pre nego što pređeš na sledeće, uh, šta očekuješ od likova koje još nismo videli? Aha, da. Imamo uh... Dun, odnosno Ginu Carano, imamo Mofa Gideon ili ti Carla Esposita koji će da dovede svoju, ho, svoju četu ovih Death Troopera u da. nekom trenutku. Ima likova koji još nismo da videli. I Griff Karga se pojavio samo kratko Ovaj, kao a, da, da, Uh, pa takođe očekujem nešto uh, da vidimo te začetke prvog reda, da, pošto sam čuo da ćemo nešto imati i na tu foru. Naravno. A onda taj uh, kako bi to nazvao, prijateljstvo između Mande i ove, kako se zove? Da. da? pošto sam vidio ono u traileru, oni se onako pozdravljaju, ono bratski što se kaže. Tako da vidimo taj njegov timski rad, da nije samo ono usamljenik, da, da se malo otvori, jel recimo videli smo ono u prvoj, sezo, prvoj epizodi ovaj njegov zatvorenik tu nešto ga zapitkuje, ono boli ga uvo, kulira ga, pa vidimo malo da se on otvori što se tiče toga. O, da vidimo kako on da interakuje sa drugim. je ponudio da uzme ovu posadu. Da, naravno, da, eto, već smo to videli. Ali da, da vidimo... Da uzme ovu posadu. Da, da, da. Da vidimo kako se više otvara. Da, da, to, to, to. to. Mm-hmm. Pa da, Tako prvi da... korac iskako tome su već napravljeni, on je ponudio prvo ovom e. magnetu liku da bude njegov, njegov, njegov posad, on je rekao, vidi, ti si meni pomogao, ostavio si mi ovde zen ovaj, stanje u mom svetu, ja ću to da ostanem. Mislim, nemam da. potrebu da. za herojstvima. Ali Čak nije da... ni teo, ni pare, ništa nije teo. Da, ali ne mora da znači da se neće... Pa Sigurno si. Pa vidi, uh, mislim, ovaj, njega, ovaj njemu pomogao ovaj Mandalorian, a ovaj njemu za ozvrt popravio brod, tako da... Win, win. Neko... Usluga za uslugu. Manje više usluga. Ajde da se ne lažemo, ovaj sad može da ode nazad ove baze mercenarija i da pokupi gomilu stvari koje mogu da mu budu... Ima tu dosta da pokupi i on je scavenger kao i džave. Da, do neke mere. S druge strane, ovaj, ja bih volao da ga vidim još. Naravno, naravno. Pa njega i IG Levana mislim da isto. da će ga biti još. Obojice. Pa da, i IG. Tako ja da, eto, to, to je otprilike to šta očekujem, ali nadam se da će to, mislim, da će biti sve to kako treba, ali opet, rekao sam, to je ozbiljna ekipa, Tako da, da. Apsolutno. Eto. Marko? Pa, što se mene tiče isto očekujem da gluma ostane na nivou, da kvalitet ostane na nivou, da CGI koji koriste i sve živo bude na nivou, da ne bude ispod nivoa kao na nekim re ovima filmova, ali mislim da će biti ovo dobro. Što se tiče budućih likova, neću da im nikakve spekulacije u smislu, tako sam ranije davao spekulacije za Clone Wars i za neke stvari, pa sam negde bio pravo, negde nisam a kao veliki fan Star Warsa volim da budem u pravu po pitanju Star Warsa, naravno. Tako da moram da kažem, pa naravno, ali moram iskreno da kažem da očekuje se dosta, bar ja očekujem dosta od budućih epizoda i mislim da ako nastave s ovim kvalitetom uh, avanturistike, uh, akcije, uh, tenzije koju prave u epizodama, to može da bude fenomenalna stvar i može možda da bude jedna od najboljih stvari koje Star Wars izbacio još od Nove Nade i Imperiju uzveći udarac, koji su stvarno meni bile ono, epski, epski nivo kvaliteta. Sigurno. Tako da iskreno, mislim da ovo može da parira, ne znam koliko, vidjet ćemo tek, ali verujem da može, ima potencijal i o, ako, a što se mene tiče, ako bilo kako bilo ko može u tome da pomogne, treba da pomogne na bilo koji način. Tako da eto i može i Disney i Lucasfilm da poslušaju našu emisiju, možda dobiju neke zanimljive epiz, ove ideje za buduće epizode. neću da ponavljam šta ste vi već pričali. Um, slažem se sa svime što ste rekli, mislim da to um, taj paket koji oni trenutno imaju e, prava, prava raspodela kako si ti Marko rekao, akcije, tenzije, ovaj, muzič, muzika je na apsolutno fantastičnom nivou, da je, nije, nije onako mnogo prisutna, ali tačno kako treba u Star Warsu da, da prenese emociju. I čak nije ona klasična Star Wars, nego... Da, da, da. Ali, ta, ali, ali se ponaša kao Star Wars muzika. Da, da, da, da, tačno. Ono trenutku je tu da prenese emociju koju treba da dobiješ. Ovaj, odnosu na lika i koji se trenutno tu nalazi i sve ostalo. Ovaj, tako da to je, to je nešto što je super pozitivno. Uh, što se tiče mene uh, i očekivanja za dalje, ja čekam da vidim taj, uh, što si ti Lazare napomenuo, postanak prvog reda, to me strašno zanima. Uh, I mislim da će to da se pojavi od tih ostataka imperije koji će vratno ovaj, pod upravom Race Long koja znamo da je otišla u Unknown Regions i da je tamo naišla, našla ovaj, imperialne ostatke, druge, i dakle vratno krenuo da se pravi prvi red. A, da će to u stvari biti neki, da će taj, možda taj Moff Gideon koji se pojavljuje, pa glumi Giancarlo Esposito, da će on verovatno biti ovaj, neki od tih vesnika budućnosti. Mislim, nadam. Da? Mislim, to mi, to mi deluje kao da bi mogo biti slučaj, ne mora nužno da znači, možda ne budem u pravu. Kao što je rekao Marko, ne volimo kad nismo u pravu, ali šta je tu je. Ta, takvi A, smo, ali volimo se. Da, tako je. <laughs> Oj, ovaj, tako da, ali ni, niko se ne voli kao jada ili joda. Mislim da će ići i da, da otvara neka nova vrata i neke nove... Pokazuje neki novi pravac u kojem je Star Wars krenuo kreativnom, kreativni pravac u kojem je Star Wars krenuo. A, međutim, ono što hoću da vas pitam još za kraj obojicu, koliko Mandalorian svojom, svojim kvalitetom može da oduzme um, epizodi 9 ako ona ne bude mogla da mu parira? Po kvalitetu. Joj kao teško pitanje hmm. za kraj, a? <laughs> nije, nije teško, samo je neprijatno pitanje. Znam, pošto znam. je, ajde, ali... ja ću prvi da odgovorim, pošto Lazar vrat ima bolji odgovor od mene. <laughs> Moram iskreno da kažem, ja sam osoba koja voli Ratove zvezda, volim tu, znači ja sam osoba koja ispratila svaki film Ratova zvezda koji je izašao. Naravno. Nisam jedan od onih fanova koji neće da gledaju ili bojkotu ili čekaju da izađe na netu da bi skinuo. Ja odem uvek na premijeru od ovih novih filmova, znači od kad sam počeo da gledam idem na svaku premijeru na koju mogu da odem. Uh, što je bilo sve sem sedme epizode i moram da priznam iskreno, drago mi što nisam gledao sedmu epizodu na premijeri, ali za devetu epizodu njen kvalitet je dosta ugrožen trenutno zbog te kontraverznosti i velikih razmaka i odstupanja između sedme i osme epizode, zbog tih upadanja sa ovim Star Wars storijima koji nam skreću pažnju sa ove glavne teme sage, s time što smo bili na svu našu sreću izbombardovani materijalom Star Wars, ali možda malo previše, jer su ipak Star Wars fanovi navikli da to malo sporije izlaze filmovi. Mislim da Mando može mnogo da preti devetoj epizodi. Mislim da su, evo za ove dve epizode, za ova, da kažemo, dva lika koje smo stvarno videli u Mandalorianu, da smo videli nešto o njima, oni su, imaju ma, čak bolji karakter development od ovih iz devete, sedme i osme epizode koje smo gledali na filmovima. Oni su imali stabilniju ličnost nego ovi na filmovima. Um, oni su imali svoj cilj, oni su ga završili, oni su išli dalje, oni su gurali tu svoju priču. Ovi na filmovima se nečekaju da li će da urade nešto ili neće. Tako da mislim iskreno da je deveta epizoda stvarno može da bude veoma ugrožena od strane Mandalorijana. Ne mora da znači, naravno, ali kako je počelo, ako se ne uradi dobra stvar na, na devetoj epizodi, a nažalost već su je verovatno skroz završili i samo čekamo da je puste, sad su one završne finalne pripreme za devetu epizodu, uh, imaće veliki problem deveta epizoda. Fanovi će je gledati jer je to kraj Skywalker sage, ali isto tako, kako se zove, kraj onog starog Star Warsa koji smo mi gledali, ali isto tako možda će biti, po mom mišljenju, i nedostoj, nedostojanstven kraj i mislim da će ga Mandalorian outshinovati, isto kao što mislim da je možda za neke ljude Star Wars The Clone Wars cetana serija outshinovala prikvale do neke mere, mislim da imamo veliki, da može to da bude veliki problem, opet s druge strane oni pravi Star Wars fanovi će u svakom slučaju da ga odgledaju, da ga ispoštuju, Naravno. da prosto kažu amin toj staroj, tom starom serijalu i da ono, iskažu svoje poštovanje nečemu što nastaje toliko godina, preko 40 godina. Ali da, Mandalorian je veoma velika pretnja devetoj epizodi. Pa da, ovaj, u suštini da. Ono, ostali bez reči. Ma, pa da, to je to, manje više slažem se s tobom. Uh, ovaj Mandalorian sad može da bude pretnja devet, devetci uh, u toj meri što sad ljudi su videli kako Star Wars može ponovo da bude do, da može da se dobro napravi kad imaš dobru ekipu iza njega i sve to. Tako da verovatno će sada očekivanja za devetku da porastu samo još više. E sad, koliko će J.J. Abrams, opet to sam rekao, koliko je on smeo da sve to završi na zadovoljavajući način, vidjet ćemo. Tako da mislim da u neku ruku da Mandalorian može da ugrozi devetku u smislu da podigne hype na možda čak još viši nivel. Kao, a, ako su seriju ovako dobro odradili, pa film onda mora da bude još bolji. Pogotovo taj... A, ali je film rađen pred serije. Na, naravno, naravno, ali... To je veliki problem koji ljudi ne znaju. Da, aj, e, naravno. Ovaj, ali ta, može da se javi taj, taj problem, ajde da ga nazovemo. I još pogotovo ovo je poslednji deo sage, i ne samo trilogije ove, nego cele sage, pa sad imamo i taj problem. Tako da veliki je pritisak. U izradi. Da, da, da, da, da. Tako da veliki je pritisak sada na epizodu 9. Ja lično mislim, ja se nadam da će to biti a u najmanju ruku bar ono zadovoljavajući. E sad, to je opet J.J. Abrams, koliko je on smeo da to odradi kako treba. Pa, Ne znam, mislim... Smo, za JJ smo navikli da su odluke, sigurica odluke. Sigurica, toga se ja plašim. Toga se plaši. Znači ono, ako znamo da nešto radi posao, idemo s tim. Da, ne da. pokušavamo ništa novo. To, to se meni nije dopalo sa sedmicom, to je meni pa smetalo. Pa to isto, isto, isto. Ova, baš zbog toga... Sedmice je bila copy-paste uh, nove znači, nade. Imamo Androida, imamo peščanu planetu, imamo sve. Naravno. I onda su se ljudi žalili zato što je to kopija Nove Nadi. I onda je izašla osmica i onda su se ljudi žalili, i, prosto tražili nešto drugačije, izašla je osmica koja je potpuno drugačija od ostatka Star Wars serijala i onda su se žalili što je to potpuno da. drugačije. A, A dobro, to su ljudi već fanovi. Da, nikad ne možeš da zadovoljiš ljudima, to, da. je, to je veliki Star problem. Star Wars fanovima nikad ne možeš ugoditi. Tako je. Nikad, I još, nikad, još, naravno... Sve do Mandalorijana. Da. Mandalorian da. udovoljava Star Wars fanovima. To je veliki zaključak. Da, tako da ne, ne znam, ono, vidjet ćemo, ajde, bit ćemo optimisti, ali vidjet ćemo. Da. Samo pozitiva. Tako je. Tako je. To, to, to, to je mene... Ovaj, to je mene... Naravno, izvini, izvini. Da. Uh, znaš, ja sam recimo bio više hajpovan za Mandaloriana nego za epizodu 9. Što je loše biti hajpo, nekako manje sam hajpovan za poslednji film sage nego za, za seriju neku, za neku Mandalorianu. Za prvu epizodu serije. Evo. Da. da, za prvu epizodu serije o nekom liku novom, totalno. Da, Razumem. Da, da. Ovaj, ali, opet vidjet ćemo. Da, to je mene, to je mene blago zabrinulo kada sam video raspored izlaska. Eto, tamo da se dotaknemo i toga. Uh, znači, poslednja epizoda, druga epizoda Mandalorijana izašla je, to je bilo juče u petak 15. novembra. Uh, naredna izlazi, naredne izlaze na, ne, na nedelju dana. Do posljednje dve koje izlaze nešto drugačije, zato što bi se u suprotno preklapale sa premijerom epizode 9. To ne sme da se dogodi, naravno. Što naravno. ne bi smelo da se dogodi i upravo to mi je onako malo bilo moment koji mi je bio uh, i dobar i loš. Dobar zato što može da se desi da će Mandalorian pripremiti neki moment koji ćemo vidjeti u epizodi 9, ali ne bismo da se desi pre epizode 9. Pa onda, pretpostavljam, da ta poslednja epizoda serije možda ima neki moment koji će nam reći više. A možda znači, i nema, ono... su samo ostavili, znaš, da, da bude premijera samo za premijeru, ništa ne, drugo. da se skroz... Može biti, može biti znaš. to. Pa prosto, zašto ne spekulisati ovako? Ali mislim, naravno, naravno. Ovaj, a s druge strane, a, to što će te epizode biti jako oko premijere, pogotovo ako Samo bude, će da hype pogotovo, na, pogotovo ako bude neki, neki zadovoljavajući moment, previše zadovoljavajući momenti u toj pretposlednjoj i poslednjoj epizodi prve sezone, Možda da Mogu da, ne... da ugroze devetku. Pa ne, ne možda da ju, mislim, ugroze. Ili da kažemo više sklone, sklone reflektor sa nje. Pa znači, to... prosto da, da ne bude u fokusu toliko devetka koliko će biti potencijalno Mandalorian ili kontra. Tako da, da, da, to, je da. nešto, to je nešto što me, to je nešto što me za nijansu možda brine, ali opet kao i uvek, bit ćemo optimisti i čekamo da vidimo šta će se desiti. A ono što si ti rekao, imao si onaj dobar loš osjećaj, to je dobar loš mando osjećaj, ali pošto stvarno jeste, jeste kritična situacija, ne mogu da kažem. Zato što ti imaš nešto što je tek nastalo, imaš nešto što traje već toliko dugo i ti ih guraš jedno uz drugo. Da je Mando krenuo tipa dve, tri nedelje ranije, pa kao da imamo nedelju dve pauze od Manda pa da krenemo na devetku, uh, možda malo da nam se slegne utisci jednog pa da krenemo na drugo. A opet, za one koji su lajci, koji su novi u Star Warsu, koji nisu toliko dugo kao mi, koji su pa prošle godine krenuli da prate Star Wars, njima će to sve biti prenatrpano. Pogotovo sa svim prethodnim materijalima koji imaju već da pogledaju, da pročitaju, da se zanimaju. Mislim da je onako malo overwhelming za novije ljude. Za nas je malo overwhelming zato što moramo da razdvojimo neke utiske o jednom i o drugom i o trećem, za nove ljude će tek biti overwhelming, a novi serijal, to je ovi sequel trilogija, je uvukla mnogo novih ljudi u Star Wars, zajedno sa ovim Star Wars The Clone Warsom, koji je mnogo uticao na to jer se pušta na kartu Networku koji smo imali u Srbiji, koji možemo u Srbiji da gledamo, tako da i tu onako malo, kao da kažem, zagolicalo lomaštu dece i deca su mnogo počela da vole Star Wars i da se priključuju, što mi je veoma drago. A malo će biti možda overwhelming, ali dobro. Da, će preživeti. Da, ta generacijska dimenzija je vrlo bitna. Uh, koju, koja je efektivno odrasta uz koje. I šta ko smatra svojim ulazom, da tako kažem, u Star Wars. Uh, tako da re, pre, percepcija nije ista za sve kada je tu u pitanju, što si, čega si se ti dotakao. Tako da, biće, biće, biće vesel ovaj period. Uh, ja se plašim iz razloga što smo imali ne baš isto, ali vrlo sličnu priču The Last Jedi Solo. Jedan Joj, da. da. Da, da, Jer je Solo su Jedi, mnogo rano pustili. Uh, Last Jedi je na, najavljivan uh, kao ozbiljan dobar film, uh, bukvalno pre premijere smo čuli da je Ryan Johnson dobio trilogiju, što da nekom, da, nekom dati da režira trilogiju Star Wars filmova nije mala stvar. Znači da mora da, mora da, da si ozbiljno da, ozbiljno da, si, da imaš poverenja u tu da, osobu. Da, odnosno da, da, da neko ozbiljno po, dobar posao uradio. Da, da, da. I onda izlazi I... film koji... Pa... Je razočarao mnoge. Definitivno. To što, to sad, koliko je ko bio glasan na internetu, naravno su glasni oni kojima više smeta. Uh, to je prosto normalno. Ovaj, ljudska priroda je takva, jer emocije su uglavnom, pričali smo o sitskom kodu, emocije, <laughs> uh, ru, da kažem, ružnije emocije se jasnije iskazuju. Use your hate. Lepše, da, apsolutno. hate. Lepše, lepše emocije idu više nekako, uživam u tome i na tome se završi kao prođe, vidim, jao, baš mi je drago, idemo dalje. Ružne ti onako ostanu u srcu tako zakucane. Tako je, tako je. I onda smo dobili Soloa koji je jako loše odrađen s aspekta tog mar marketinga, marketinga da. navoda kojega nije bilo. Dobro, I... on je imao onaj problem sa rediteljima i šta sve, sve ne, mislim, menjali su. Da, sve žive probleme su imali. I onda kada takav film na kraju dođe Ron Howard upegla, dotera, da kažemo dosta, ne bih rekao dosta dobro upegla, a, neki bi se možda ne bi složili, ali ja mislim da ga dosta solidno upeglao. Uh, Solo, da, no, upeglao. Taj, taj film, so, solid. Pa, obzirom, obzirom da su ga počeli Phil Lord i Chris Miller, koji su poznati svetu kao autori Lego filma, a, koji je totalna komedija i da ne idemo dalje. A, i kad smo... Dobro, dobar je za ono za što je pravljen. Ne, Naravno, da. Slažem se. Ali nije za ono za što je Star Wars. Slažem se. A, da je taj solo bio bilo koja druga svemirska priča, da ne je bio Star Wars, bio bi odličan film. Ali problem je, problem je u tome što je on Star Wars i onda moramo da ga merimo prema drugim Star Wars filmovima. I tu je on u nesludnoj poziciji. I samim tim, uh, mene malo brine, ali kažem bit ću optimista do kraja, ali mene malo brine taj moment Mandalorian koji je sada u ekspanziji i svi pričaju o njemu, i svi ga gledaju, i svi ga komentarišu, i Jedi Fallen Order koji je izašao sada kao video igra koja je opet preuzela, pošto izašla je isto juče, uh, koja je opet preuzela primat A... I tek će kad ga krekuju. <laughs> Ej, e, jesi proverio, Lazare? Lazare, jesi proverio? Baci da proverio da li krekuju. sad ću. <laughs> ovaj, kao da, da imamo, da imamo ono kao ovaj, informaciju live on air da li je krekovan ili nije. Uh, da, mislim, to uh, Star Wars fokus će biti na ta, na ta dva materijala ozbiljan u narednom periodu. A... Ništa od kreka. Da, Ah, you crack me up. Uh, ja bože, čuli ste, ovaj, <laughs> čuli ste ovaj, ovde, znači 16. Ovaj, novembar, uh, subota, jed, pola dva posle podne i dalje nije krekovan. A, ovaj, šta sam to da kažem, da, uh, mislim da je taj moment uh, fokusa Star Wars materijala ovaj, na Mandalorianu i Jedi Fallen Orderu na bukvalno mesec dana pred premijeru, Uh, u momentu kad bi trebali da imamo, da smo da svi zamišljamo o premijeri, a ne o tim stvarima, kad se setim 2015. kad je trebalo izaći Force Awakens, sama smo o tome razmišljali. Kad je trebalo da Nisu Rogue... ništa drugo, da. da. Kad je izašao Rogue One, samo smo o njemu razmišljali. Kad je izlazio Dalađa da je samo smo o njemu razmišljali, no samo nam je on bio ključni, glavni, Ovaj... Dobro, zar nije u tom nekom periodu i Rebelsi su se u tom Dobro, nekom periodu... Dobro, Rebelsi su završavali, ovaj? ali to nije završilo na adekvatan način, pa nekako smo Mislim, meni barem je taj kraj Rebelsa bio četvrte sezone nije baš bio najdraži. Ovaj... Ali smo i to očekivali, opet ne toliko koliko sad su nas izbombardovali da, sa, da, seri, da, sa serijom, slažem, sa slažem. igricom, sa filmom. Ali, ali su nas Star Wars animirane serije, već smo, već smo navetli na njih, u smislu one su nam već bile normal, normalna pojava. Da, prva da, u live action nismo imali da, još. Da, prva igra na Star Wars serija je ozbiljna stvar nova, Naravno. prva ozbiljna story-driven video igra koja nije, ovaj, šta smo primali? imali? Front. Koja nije Battlefront uh, mikrotransakcije 2. Uh, Joj! To, to, je pro, to je benefit i to je bolje i ljudi su to želeli da dobiju. I samim tim, mislim da taj moment fokus sa Star Wars materijala u ovom momentu velik za ovaj period, mesec dana pred premijeru, da bude na da na ove druga dva entiteta, a ne na glavnom filmu. To me za nijansu me brine, ali kažem, osjećaj optimista. Pa pazi, ima i smisla što puštaju u fazonu, ok, ajde sad kao imate još nekih mesec dana do filma, ajde malo sad da vas zagrejemo sa Fallen Orderom, ajde malo sad da vas cimnemo sa Mandom, gde ih je možda Mando previše cimno za Fallen Order, dok Lazar ne da dozvolu, nećemo ništa da gledamo <laughs> i nećemo ništa da pričamo, ali hoću da kažem, uh, tek kada, tek sada ima smisla da to isto puštaju s druge strane zato što, mislim, igran džavoljeg advokata, ali opet. Da. Uh, ima smisla zato što će hajpovati ljude da idu na Star Wars i da će biti u fazonu jao, igrao sam onu super Star Wars igru, ajde igram još neku, jao, gledam ovu super Star Wars seriju, ajmo još neku Star Wars seriju, ajmo ovo, ajmo ono, ađa boje, ljudi ima novi film Star Wars, ajmo svi to da gledamo, ajde, ajde, i onda će tipa jedan Star Wars vanda povuče svojih pet drugara koji u životu nisu gledali Star Wars, da gledaju film i da ne znam kako odreaguju na njega. Ako Tako ništa da, drugo da se, vrati, da se vrati poverenje u sam Star Wars. Jel, znači imao si Last Jedi prihvaćen kako je prihvaćen. On si imao solo koji je na box office propao i onda kako ti sad ponovo fanove znaš da da vratiš ono da vratiš e, znaš šta imamo Wars. da e znaš imamo novi film evo Mando evo Fallen Order baš to što si rekao i onda znaš da se ponovo prosto... moram samo moram da iz... moram Marka da ovaj nešto pitam da, jako, Bitno, jako bitno pitanje A, rekao si da gledamo druge Star Wars serije, znači Resistance. znači, pazi, za nove ljude koji su tek ušli u Star Wars, znači se, Clone Wars, da Clone Wars, ali da, i, pazi, ja, sam- ja sam osoba koja gleda Resistance, ja sam pre neko večer baš pričao sa Vladom i Vlada mi kaže, evo čekam, treba da gledam Resistance, rekao ću ti ja to gledam, kaže, ne, ako mogu da to gledam, mogu sve. Ali verujte mi, Resistance, e, koliko god je napravljen stvarno mnogo više dečiji nego i Clone Wars i Rebels koji su takođe imali onaj notu za decu ipak, da. ima Resistance tog nekog, te neke male avanturističke dela koji mi se svideo sa onim trkama, sa ovim, sa onim. Ima tih nekih lepih stvari. Ne, ne, ne. Nije na nivou kvaliteta, ali da, mogu i to ljudi da gledaju. Zašto da ne odgledaju? Ne. Prosto svaki komad lore je zanimljiv. Slažem se, e, to, to, naravno. Ne, da. to si u pravu, nego sam i ono bio moment kao, Ovaj, kao, gledamo druge staru serije. A... A... <laughs> Pazi, ja, sam, ja, ja znam ljude koji su 3-4 puta gledali ovaj Clone Wars, tako da... Ne, ne, ne, jasno, pa... Rivo, čuješ ono što je kvalitetno, ali... Naravno. Ovaj, ne, pa dobro, mislim da, mislim da Resistance ispucao sve svoje filere za ovu sezonu, nadam se barem. Pa, nadam, nadam se, barem. nadamo da, se. Ima, ima stvari o kojima treba da se pozabave. Zato, zato što mislim da ima, da, upravo to. Mislim da ima storylineova koji trebaju da budu konačno na dnevnom redu. A sve ja to mislim da će biti u poslednje tipa dve epizode. A to je glupo. Je, jel tako je bilo ovaj, isto i za ti traileri za te Star Wars animirane serije? Znam za uh, Rebelse, baš sezona 4. U traileru bukvalno je bio samo e, samo klipovi iz e, poslednje dve, tri epizode. Tako je da... Ali dobro, sezona 4 u Rebelsima je imala smisla, kao imali su taj build-up do toga, nisu samo bacali filler, filler, filler. E, ali imao si ti, imao si kao, uh, znaš, nisu samo ono zasebne epizode, nego svaka, svaki storyline ima dve epizode, ali međutim koji prvi iz tog uh, arka, prva epizoda je bila e, efektivno filler. I onda ta druga završi pričicu, ono i to što da. ti hoćeš da pogledaš. Ove, ovaj, Ej, ne, što je... Ali, ajde, ajde ovako samo. Najbolja filler epizoda ikada Star Wars Rebelsa. APP u svemiru da lebe. E, da, sad sam to teo da kažem. Da. Znači, Slažem se. Slažem se u potpunosti. E, možda ga ne, to bio toliko Disney. E, nađu ga džave. U Caravan of Carnage-u. Garbiču, Garbiču, da. Nemoj Carnage, of Carnage će da bude nešto sa Trandoshanima. Da, da, da, da. kad znači- Vukije ono uzimaju pa ih skinu. Ali, da, da, Carnage, onako baš. Ne, ne, ne, ne, Caravan of Carnage su rani radovi Zvezde smrti. Prva testiranja da, u da, da, da, da, da. A... Ne, ne, ali neka mala zvezda smrti koja je na nivou onog malog remota s kojim je Luke vežbi i onda tako ide i uništava ljude. Uh, Caravan, Onako, tipa... Caravan of Carnage u stvari su ranje radovi Starkiller bazi. Killer. Joj. Dok, dok, nije, dok, nije, dok nisu končno iskoristili da ovaj, rascopaju Hoznijan, šta su preradili sa njom. E, to bi bio Caravan of Carnage. A Caravan of Garbage je mora biti sana da AP5, onako u svom svom nadljenju kroz svemir, sleće negde na, na, to, negde na neku, neku planetu i tu ga nalaze... Peščanu, nalaze, peščan. Peščanu, naravno, i tu, i tu ga nalaze džave. Ove, I onako ove... u glavi mu prolazi I hate sand. Da. I hate sand, u onom njegovom monotonu. Ja, da, divno, predivno. Da, da. Divno, predivno. Znači, moram, moram EP5 da ubacim u svoj film. Da. Ne, sve ćemo, sve ćemo, to ćemo napraviti posebno, kako se zove, sastanak o, o filmu, to nije problem. Da, da, da. da. Neće Pitch meeting. Da, da, da. Naravno, kako drugačije. A, dobro, ako nemate što dodati više o komanda, a, pošto mislim da smo sve ostale teme pored njega isto istrpeli. Ovaj... Pazi, Mando Komando, stvarno je odlično urađen. Svima Mada... preporuka, ko ne gledaju, ko, ko će da odustane iz nekog, meni nezamislivog razloga, ne. Da. Ni po koju cenu. Samo nastavite. Pogrešiti, ovaj... Gledajte manda smanjače. Ja, <laughs> ja, ja, mislim, ja, mislim, ja mislim da će ta muzika, kada izađe cela serija, odnosno bude postojala muzika cele serije, biti uživanje slušati. Definitivno. Kao, onako kao jedan, ovaj, kao jedan ono album duži. Mislim da će to biti pravo uživanje slušati sedneš uveče, pustiš i čitaš knjigu neku i uživaš. Po mogućstvu Tales of the Bounty Hunters ili tako nešto. Da, ili po mogućstvu, kako se zove da igraš Jedi Fallen Order uz tu muziku. Pa, Kad ga krekuju. Jedi Fallen Order će imati svoju, mislim, to će biti onako malo više force oriented. Treba nam, da, da. Treba nam neka... I, tu sam teo da kažem, ja se izvinjavam. Ajde. Mnogo mi se sviđa, Mando, Dobro, sad, sad, sad ćemo malo da me preklope, ali ne veze. Što nema toliko to, te sile Jedi-a, sitova i toga. Zato mi se sviđaju Rogue One. Malo su se odstranili od te vrste religije i prešli na druge vrste religije i kulturu u Star Warsu. Znači, okay, imamo Baby Yoda koji može da te povredi sa silom, ali i on je silan i to ne, ne kažem ništa ja. Ali nije on onaj spektar, fiksni spektar. Kad pogledate, prva trilogija, Luke kako uči da bude Jedi, Ajabu, Yoda, Obi-Wan koji se pojavljuju, prequel trilogija gde svuda unokolo trčkaraju Jedi i sitovi i makljaju se mačevima. Uh, igrice, gde si u 90% igrica ti neki Jedi ko sa crta sit i ideš, makljaš se sa mačevima. Uh, čast Battlefrontu, Kecu i dvojici originalnim, ne ovim novim, Tako je. ne mikrotransakcijama, ali kako se zove, prosto kad pogledaš, nema džedaja, nema sitova. Imaš bebu koja je force user koja nije toliko relevantno, to što je force user, relevantnije su neke druge stvari o njoj, za samu priču, za sada, ali kao, čoveče, imamo Star Wars bez džedaja, ovo je cool. O, ovo je nešto što smo čekali da vidimo nakon mnogo vremena. Zato da. što, prosto, ljudi kad kažu Star Wars, prvo kažu, a to su one džedaje i sitovi što idu i tuku kuse. Jesu, to su bili nekad. Sad imamo i nešto novo i to mi se mnogo sviđa. Znači, Čisto sam to hteo da napomenem, Da, i to ste da pomenem zato što to je bio onaj veliki prevrat Rogue One-a, gde on imao samo Darth Vadera, na primjer, na dve scene imao neki cameo koji je bio sasvim okej. Okay. Sam rock, don't više choke on your assumptions. Sem, sem rečenice don't choke on your assumptions. Ali e, a meni se to baš sviđa, to je totalno u njegovom fazonu. A nije, jel, nije pazi, on to toliko to bio fora, pan master. Ne, ali to ti ona fora kao, uh, Da, znaš, on je uvijek imao tu dozu tog crnog humora, znaš, onog tipa kad je ovog udavio e, kapetana onog da, da Nidu i kaže apology accepted, meni je da, to u tom fazonu, znaš, i meni to ne da, s te strane da, malo je možda zvučilo previše detinjasto meni, taj, baš ta fora, ali da, da, da, slažem se, i kao onak je imao e, da, humor i sve, tako da ono, da, ima, ima smisla, ima smisla. Ovaj, dobro, Han, Anakin imao It's not my fault, it's the ship, ali mislim u principu da. je to šta je čuje. A pa dobro, to svi imaju, ne, mislim, svima je moglo bi se, krivica. Moglo bi da se reći da je Beba Yoda vrlo silan. Yes. Ja to kažem. On je sila, sila nebeska. <laughs> sila Boga ne moli. Ja. Jo, jo. Sila, sila Manda ne moli. Sila ma... <laughs> sila Manda ne moli. Ne, ne, ne, e, završetak onog fajta sa Blatorogom je živ je Manda, umro nije. Da, da, da dok je, dok je Pepe bio ode iz sile, a? Jao, dok je Pepe Dok je Bebe i ode i Mandali, Mandalorije. A ne, ne, i Silije neki tako, ne za silu moramo. <laughs> Čoveče, da, baš je Beba i je baš sili onog Blatoroga. Da, da, da. apsolutno. Baš, baš, pomerio, baš nije bilo u redu. Pomerio, pa pomerio. A Joda je silio je. E, Ja, mislim da će pet možda imati <laughs> problem s tom epizodom. <laughs> A Joda je silio, ali nećemo da kažemo koga. A pa dobro sad koliko je silio, ne znamo, ali... <laughs> Force is strong with Yoda. Očekujem, očekujem kako se zove peticije od ove pete i tako tih udruženja za život, zaštitu životinja zbog e, Blatorog. toga kako se beba Yoda ponao prema Blatorogu, to je veoma veliko. Da, pomerimo, pomerimo. I pogotovo džave, džave prema jajetu. Veoma veliki problem, ti uzmeš, on je men, on je beba, ali da, i dalje. Si stvarno, nije u redu nasilje nad životinjama. <laughs> Kaže, Baby Yoda mu je pomerilo centar gravitacije. Joj! A ne da mu je pomerila. Ne. <laughs> Još e, pomerila. Da zavrtla. To, to, ali videlo se, na primjer, to koliko je Baby Yoda samo ono, Force Adept, kao, on je to nešto malo uradio i bukvalno se komirao posle toga do kraja, on, on se nije budio mučenik. Da. Pa da, da, da. da. To je onaj moment koji smo viđali i ranije, tipa u drugoj epizodi kad Yoda spašava Kenobija i Anakina, ono. Ono, muči se, nije to jedno. Da, da, da kao, ali ne muči se toliko koliko neki Jedi, ali kao, vidi se da je malo umoran, da mu treba koji sekund da se povrati. A da, da. Ima toga i kao sviđa mi se što je to tako urađeno i sa bebcem, da, nije, da nisu malo otišli predaleko od toga, da su to pa, promenili. Naravno, naravno. Na tatu. Na tatu, naravno. Na tatkata. Na tatkata. Odnosno na tatka. Uh, da, da, da. Na ovaj, jotka misliš? <laughs> jotka. Da, da, da, apsolutno. Ove, ovaj, dobro, a, eh, pre nego što dođem u situaciju, još ne mogu zapamtiti sve što smo rekli ove, ovaj, od tih fora da mi mogu posle da ih napravim. Ove, a, da pa polako... imaćeš fore, preslušat ćeš pa ćeš to da, da, moći da... Da, da mi ovako, da mi polako završamo svakako, ove, mislim da je to definitivno to što se tiče ovaj, ovog komentara, dakle se svega i što nije Mando. A, eh, tako da, da, eh, ako ekipa, ako nemate šta da dodate na ovu temu, ovaj, da polako završavamo. Pa, to je u principu to. Ja nemam ništa da dodam, samo da uživamo i da se nadamo. Dovoljno na smo rekli za ovu epizodu. Uf. Možda i previše. Da, <laughs> nikad nije previše Star da, Wars. da nikad nije previše Star Wars, da. Tako je. Ok, uh, <laughs> naj, najpre, svima vama koji ste ostali da nas slušate do kraja. O, Ako ima vam... takvi. <laughs> Recimo, uh, nadamo se da ste uživali, o, mi se ovaj, Mi se ponovo čujemo za već nedelju dana kada je na programu redovna epizoda Radio Tatooine 202. Ovaj, gde ću ja vratno Lazaru da, a, pre to, a vratno možda i pre toga Lazaru i Marku već pičujem prvu scenu za film Caravan of Garbage. Um, <laughs> ovaj, tako da da, prosto ostanite da pratite holonetsrbija.com, slušajte naše podcaste Entertain 202 Meme Council. Odbrojavamo sitno do epizode 9. Uh, sledeća epizoda Mandalorijana stiže već za manju nedelju dana. Ovaj, to će biti petak 22. Ovaj, novembar 2019. godine, tako da uh, do tada prosto uh, ostanite uz holonetsrbija.com i da vas pozdravim sa jednim mandalorskim pozdravom Vode An.